Öncelikle şeyhimizi tanıtalım. Kendisi Kuveyt'in eski ilim adamlarından bir tanesi. Görünüşünün genç olduğuna bakmayın. Kuveyt'te ehli sünnet akidesini, selefi akidesini tesis edenlerden. Cami imamı, hatip, aynı zamanda Kuveyt'in tanınmış bir alimi. İsmi Nazım Sultan El-Misbah. Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı da var. 40 hadis şerhi diye. Okuyanlarınız varsa bilir. İnşallah kendisinden bugün istifade edeceğiz. Şeyh Albani'nin, Şeyh Binbaz'ın vesaire hepsinin talebeliğini yapmış bir zat. Benim size burada söylemek istediğim başlangıç olarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadisi. Kısaca hadisi okuyalım. Üzerinde duralım ve inşallah mikrofonu şeyhe verelim. O da İbn Ömer'in rivayeti Sünenlerde mevcut. Sahih bir rivayet. Diyor ki aleyhissalatü vesselam İza tebayatum bil iğneti ve ahaftum eznabel bakari ve raditum biz zer'i ve terektumul cihad sallatallahu aleykum zullen la yenzi'hu ankum hatta terciu ila dinikum. Evet. Diyor ki aleyhissalatü vesselam iğnet alışverişiyle uğraştığınız müddetçe tamamen dünyaya yöneldiğiniz müddetçe cihadı da terk ettiğiniz müddetçe Allah sizin başınıza öyle bir zelillik verir ki onu sizin üzerinizden kaldırmaz ta ki dininize dönünceye dek. Evet. İğnet alışverişi haram alışverişlerden bir tanesi. Üzerinde çok durmayacağım. Bizim için önemli olan şu. İçimizde <clears throat> esnaflar var, tacirler var. Olmasa bile memurlar var, işçiler var. Ama öyle ama böyle hepimiz alışverişle ne yapıyoruz? İştigal ediyoruz. Bir tanesi satıyor, bir tanesi alıyor. Alışveriş. Bayi ile müşteri arasında geçen ne? Hadise. Satana bayi diyoruz, alana müşteri diyoruz. Alışverişlerimize dikkat edeceğiz. Bu işte İslam'ın insan hayatındaki iktisadi yönü. Haramla uğraşmayacağız. Ticaretimizin içine, alışverişimizin içine haramı sokmayacağız. Sokarsak üstüne üstlük bir de dünyaya tamamen yönelirsek. Hadiste bir kinaye var. Aleyhisselatü Vesselam'ın kullanmış olduğu bir kinaye. Tamamen hayvancılıkla uğraşmak. Tamamen ziraate boyun eğmek, razı olmak. Yani ne demek? Ne demek? Ahireti unutup hep dünya işleriyle iştigal etmek. Yani ahiret için ortaya bir şey koyamamak şu dünyada. Dünya için, dünyalık için, istikbal için, mal için, mülk için, çoluk için, çocuk için. Ortaya bir şeyler koymak. Üstüne üstlük bir de cihadı terk etmek. Hem sözle, hem kalemle, hem elle, hem dille, hem kalple. İşte bu üçü bir araya geldiği zaman, bu üçü bir araya geldiği zaman haram alışveriş, haram ticaret, ahireti bırakıp tamamen dünyaya meyletmek, bir de üstüne üstlük cihadı terk etmek. İşte diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah size bu üçünü yaptığınız zaman öyle bir zelillik, öyle bir aşağılık, öyle bir rezillik, öyle bir zafiyet verir ki bunu sizin üzerinizden de kaldırmaz. Bu noktanın üzerinde durmak lazım. Bunu sizin üzerinizden kaldırmaz. Yani kendinize gelemezsiniz. Allah kaldırmasa kalkmaz. Allah hidayet etmese hiç kimse hidayet bulamaz. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam tespiti yapmış. Tespit belli. Bu üçünü yapanın başına zelilliğin gelmesi. Ve bu zelilliğinde Allah tarafından kaldırılmaması. Şimdi bugün şöyle bir İslam alemine bakın ümmeti Muhammed'e. Şöyle bir bakın. Doğusuna bakın. Batısına bakın. Kuzeyine bakın, güneyine bakın. Bir küsül milyar işte Müslüman var. Şöyle bir bakın İslam ümmetine. Nedir bu zelil hal? <clears throat> Haram, ticarette, alışverişte, iktisadi hayatlarında hücrelerini işlemiş. Dünya hayatı desen üstüne yok zaten. Her şey dünya için olmuş. Ahiret bir kenara atılmış. E sonra üstüne üstlük. Ha. Bu ikisi olmayınca haliyle e, cihatla terk edilmiş. Hocalar doğruları anlatmaz olmuş. İmamlar gerçekleri göstermez olmuş. Kadılar ahkamı uygulamaz olmuş. İnsanlar emri bil maruf nehi anil münkeri terk edir olmuş. Vesaire. Bütün bunlar cihadın terk edilmesi anlamında. Ve diyor ki işte bu üç haslet ki ümmeti Muhammed'de bu mevcut maalesef Allah tarafından bize bu üç hasletin uygulanması Allah tarafından bize şu dünyada zelil bir hayat olarak ne yapılacaktır? Karşılık bulacaktır. Zelil bir hayat. Başını kaldıramayan Müslüman, doğruyu söyleyemeyen Müslüman, ürkek Müslüman, korkak Müslüman, akidesi bozuk Müslüman vesaire. Hocamın önünde çok fazla konuşmak istemiyorum. Ve diyor ki hadis ferman ediyor Allah da bunu sizden kaldırmayacak üstüne üstüne. Yani Allah kuluna merhamet etmez mi? Hele mümin kuluna merhamet etmez mi? Rahim sıfatını mümin kuluna işletmez mi? İşletir ama bu dünyaya geliş gayesi var. Nedir o gaye? Allah'ın emrettiklerini yapmak, nehyettiklerinden kaçınmak. Eğer biz bunu yapmazsak Allah Azze ve Celle hazırını bizim önümüze koymaz. Her şey mücadeleyle olur. İşte Allah bunu bizden kaldırmıyor. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize vermiş oldukları ne? Tespitler. Ama hadisin devamında son cümlesinde diyor ki Allah'ın bunu sizin üzerinizden kaldırmasını istiyor musunuz? O halde dininize dönün. Dininize. Yani bu ümmetin evvelini ne düzelttiyse sonunu da o düzeltecektir denilen dine. Allah'ın kitabına, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahih sünnetine dönün. Eğer Allah'ın kitabına dönerseniz, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahih sünnetine dönerseniz ve bunu hayatınıza alır, icra eder, uygularsanız hem dünyanız hem de ahiretiniz mamur olur. Dünyada maddi gücü yüksek olan insanlardan olursunuz. Yani Allah'a isteyerek dünyalığı kazanırsınız. Allah'ın rızasını güderek Allah'ın sevgisini kazanırsınız. Peşinden de Allah Azze ve Celle'nin size vaat etmiş olduğu nusret gelir. Kısaca hadisin mefhumu inşallah bu diyelim. Hocamız da inşallah bize işte bu dine dönmek nedir? Nasıl dine dönülür? Çünkü herkes dine döndüğünü iddia ediyor. Yani şu e, İslam ümmetine bir bakın. Herkes gerçek yolda maşallah. Birbirinden farklı akideler, birbirinden farklı iştihatlar. Delil desen bazen var bazen yok. Buhari rivayeti kenara atılır, Deylemi'nin firdevsinden uydurma rivayetler alınır. Yani dine dönmek ne demek? Bir insana lazım olan nedir bu hususta? İnşallah bununla alakalı şeyhimiz bize bazı bilgiler verecek. Fel yatafaddal. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah ve usalli ve usellim ve ubarik ala Resulillah ve ala alihi وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الأحباب سعيد في هذا اللقاء مع أخوة لي في هذا البلد الطيب أرتبط معهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله Hamd Allah'a, salatu selam onun Resulüne, aline ve ashabına olsun. Ee, bizleri La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şehadeti altında birleştiren Allah'a hamdolsun. Bu güzel toplantıda, bu güzel mecliste, bu güzel beldede olduğundan dolayı mutluluk duyuyorum. الخليجيون منهم الكويتيون يزورونكم في الصيف كي يشموا الهواء الطلق البارد ويتمتعوا بالجو اللطيف وأنا جئت في هذا البرد الشديد كما ترون ولكن المتعة الكبيرة والسعادة الكبيرة أن رأيت إخواني في مثل هذه الحالة الطيبة يجتمعون على سماع كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الوجوه التي أرى فيها الالتزام فهذا أسعد ما رأيت الآن في البورصة gerek Kuveyt'ten gerek Körfez ülkelerinden insanlar sizin ülkenize yazın geliyorlar. Bu ülkenin güzel havasından, güzel yerlerinden istifade etmek için. Ben ise soğuğun şiddetli olduğu bugünlerde geldim. Ve sizleri kitap ve sünnete uyan kardeşlerimi gördüm. إن كان لي كلمة أذكر نفسي فيها وأخواني فهي خواطر منها أولا أوصيكم بالاعتناء بحفظ كتاب الله وقراءته وفهمه وكذلك الاعتناء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم Kardeşlerime bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Bunlardan birisi Allah'ın kitabına özen göstermeniz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine özen göstermenizdir. ومما أوصي الشباب به الاعتناء بالأربعين النووية التي جمعها العلامة النووي الشافعي رحمه الله فمن حفظها وفهمها فقد حاز على النصيب لا بأس به من ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم Kardeşlerime hatırlatmak istediğim başka bir şey de Şafi bir alim olan İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabına özen göstermeleridir. İtina etmeleridir. Kim bu 40 hadisi ezberler, onlarla amel ederse, onları anlarsa Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden büyük bir pay elde etmiş olur. والنووي رحمه الله وفق في اختياره لهذه الأربعين فكل حديث من الحديث قاعدة من قواعد الدين İmam Nevevi Rahimahullah bu 40 hadisi seçerken gerçekten muvaffak kılınmıştır. Çünkü bu 40 hadisin her birisi dinin kaidelerinden bir kaidedir. لذلك اختار هذه الأربعين يعني النووي عندما اختار الأربعين ما اختار هكذا بدون هدف وبدون غاية غايته وهدفه أن يختار الأحاديث الجامعة التي تمثل قاعدة من قواعد الدين İmam Nevevi Rahimahullah bu hadisleri seçerken öylesine seçmemiştir. Öyle hadisler seçmiştir ki bu hadisler dinin asıllarından birer asıldır. Aleyhisselatü Vesselam'ın özlü sözlerinden birer sözdür. ويسر الله تبارك وتعالى لي بعد استشارة من تتلمذنا على أيديهم على شرح هذه الأربعين ويسر الله تبارك وتعالى لي شرحها ويعلم الله أني استفدت منها فائدة عظيمة جدا Kendisinden ilim tahsil ettiğim, ilim meclislerinde bulunduğum alimlerle istişare ettikten sonra Allahu Teala benim için bu 40 hadisi şerh etmeyi kolaylaştırdı ve şerh esnasında bu hadislerden çokça istifade ettim. ويسر الله تبارك وتعالى بعض الأخوة وترجم هذه الأربعين في اللغة التركية Ve bazı kardeşlerimiz bu kitabı Türkçe'ye tercüme ettiler. وأرجو لا يكون كلامي دعاية لكتابي Ee, sözümün e, kitabın reklamı olmasını istemiyorum. ولكن العلماء في الماضي اعتنوا بهذه الأربعين يحفظونها النشر ويدرسونها آه، في المساجد <clears throat> ويخطبون بها ويحفظونها الصغار وكذلك الكبار فقط النشر bu 40 hadise çok özen göstermişlerdir, çok ihtimam göstermişlerdir. Bu 40 hadisi ezberletmişlerdir, şerhini yapmışlardır. من هذه الأحاديث بإيجاز شديد قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته Bu hadislerden birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüdür. Allahu Teala ihsanı her şeye yazmıştır. وفرق Öl- öldürdüğünüzde öldürmeyi güzel yapın. Kestiğinizde kesmeyi güzel yapın. Bir hayvanı kesmek istediğinizde hayvanı rahatlatın, bıçağınızı keskin tutun. يمكن يقول قائل أين القاعدة هذا الحديث يتكلم عن إحسان القتلة وإحسان الذبحة يتكلم عن أمرين أين القاعدة التي تتحدث عنها Bu hadise baktığımızda iki ihsandan bahsetmektedir. Biri öldürürken ihsan etmek, diğeri keserken ihsan etmek. Peki buradaki kaide nerededir? Nedir? El-icabe Resul قال إن الله كتب الإحسان والإحسان يأتي بمعنيين يا أما التفضل على الآخرين بمال بمساعدة بأي نوع من أنواع التفضل أو يأتي بمعنى الإتقان Cevabı ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste buyurmuş olduğu Allahu Teala ihsanı her şeye yazmıştır. Bu iki şekilde olur. Ya birisine mal vermek, infak etmek suretiyle ihsan etmek ya da bir işi itkan üzere yapmak. والمقصود هنا فيما يظهر ليس بالمعنى الأول بالتفضل على الآخرين بل المقصود المعنى الثاني اللي هو الإتقان والإجادة لذلك ضرب لنا مثلين قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة Benim gördüğüm kadarıyla buradaki mana birinci mana değildir. Yani e, mal vermek, infak etmek manası değil de bir işi yaparken sağlam ve güzel şekilde yapmaktır. Bu da hadiste gelen kestiğinizde güzel kesin, hayvanı rahatlatın ve bıçağınızı keskin tutun sözüdür. لذلك هذا الحديث أصبح قاعدة الآن الرسول يأمرنا بأن نتقن وأن نجيد وأن نحسن أعمالنا فنبدأ مثلا بالصلاة أن يجب عليك أن تطبق هذا الحديث إن الله كتب الإحسان في الحج تطبق هذا الحديث في عملك الدنيوي الذي تكتسب منه تطبق هذا الحديث في تلقيك العلم في دراستك تطبق هذا الحديث إن كنت معلما مهندسا طبيبا وهلم جرة فهذا الحديث يدخل في كل شأن من شؤون حياتنا Bundan dolayı yaptığımız her işi en güzel şekilde yapmamız gerekir. Örneğin namaz, hac ya da işimizde ya da herhangi bir işte her ne olursa olsun yaptığımız işi en güzel şekilde yapmalıyız. إن كنت خطيبا للجمعة لابد أن تتقن أن الله كتب الإحسان أنت تلتقي مع الناس مثلا في خطبة الجمعة والناس يحتاجون خلال هالأسبوع تعترض حياتهم لكثير من النوازل يريدون أن يعرفون حكم الله تبارك وتعالى في كل قضية من قضايا الحياة الاجتماعية الاقتصادية السياسة في كل جانب من جوانب الحياة فلا بد من إتقان العمل يعني الخطيب يحضر خطبته مبنية على الكتاب على السنة على الواقع حتى يستفيد الناس أما كما يفعل بعض الناس يأتي بخطبة من الملف قديمة وبدون اعتناء والناس حياتهم في واد والخطبة في وادي آخر هذا ليس من الإتقان وهذا لم يعمل بهذه القاعدة التي أصلها لنا رسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو على كل شيء Örneğin eee, bir cuma hatibi olduğunuzu farz edin. Bu hadise göre bu hadisin işaret ettiği fıkha göre sizlerin hutbenizi en güzel şekilde hazırlamanız, insanların karşısına en güzel şekilde çıkmanız gerekir. Çünkü insanlar hayatlarında birçok şeyle karşılaşmaktadırlar. Onlara faydalı olabilmek için hutbeyi en güzel şekilde hazırlamanız lazım. Bazılarının yaptığı gibi eski hutbeleri alıp insanların içinde bulunduğu durumu anlamadan çıkıp onlara anlatmak, insanların bir vadide olduğu, hatibin ise başka bir vadide olduğu hutbe, bu şekilde irad edilen hutbe, eee, o işi itkan üzere yapılması anlamına gelmez. كذلك المفتي البعض قد يفتي فتوى دون أن يجتهد كما أمره الله يطلع على أقوال أهل العلم قبل ذلك اطلع على الأدلة من الكتاب والسنة على فهم الصحابة ومن سار على طريقهم تكون الفتوى عند البعض كما يقولون مثل سلق البيض هذا قصور ليس من الإتقان لذلك نجد الناس الآن تجل في العالم الإسلامي الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم الذين برزوا لما لأن هؤلاء لما يفتي تشعر بأن فتواه مبنية على الدليل وقد اطلع على الكتاب وعلى السنة وعلى أقوال أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم فلذلك هذا من الإتقان الذي أمر الله به وهذا من الإحسان الذي أمر الله تبارك وتعالى به Yine başka bir örnek müftü, müftü fetva vereceği zaman vereceği fetvanın delilini araştırması, kitap ve sünnetten araştırması, <coughs> Allahu Teala'nın kendisine emrettiği gibi bu yolda bütün cühdünü, gayretini ortaya koyması gerekir. Tıpkı Binbaz, İbn Hüseyin'in ve Albani'nin yaptığı gibi. Tayyip. الإحسان والإتقان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب هناك إحسان واجب وإحسان مستحب مثلا الحج الحج من أتى بأركانه وأتى بالواجبات والشروط جاء بالإحسان الواجب من جاء بالأركان والواجبات والشروط والسنن جاء كذلك بالإحسان الواجب والمستحب وكذلك مثل آخر الصلاة من أتى بشروطها وأركانها وواجباتها هذا أحسن صلاة وجوبا جاء بالإحسان الواجب وإذا جاء كذلك بالأدعية المستحبة والسنن وغيرها جاء كذلك بالإحسان المستحب إذا الإحسان قسمين واجب لابد للمسلم أن يأتي به كذلك حتى في عملك أنت في عملك كمدرس مثلا مطلوب منك بينك وبين الدولة أمور واجبة هذا يسمونه إحسان واجب لكن قد تزيد مطلوب منك ثمان ساعات تداوم ثمان ساعات ونصف ساعة زيادة هذا إحسان مستحب لكن لو أنت التزمت بالواجب بينك وبين الدولة برئت ذمتك لكن إذا زدت تتقن عملك تعطي أكثر من طاقتك هذا الإحسان الواجب اللي رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم İhsan ve ihsan ikiye ayrılır. Birincisi vacip olan ihsan, İkincisi müstahap olan ihsan. Örneğin hac. Kişi hac yaptığında haccın rükünlerini, vacibatını ve şartlarını yerine getirirse vacip olan ihsanı yerine getirmiş olur. Aynı kişi haccın rükünlerini, vacip olan amellerini, şartlarını ve sünnetlerini yerine getirirse hem vacip olan ihsanı hem de müstahap olan ihsanı yerine getirmiş olur. Başka bir örnek ise namaz. Kişi namazı vaciplerine, rükünlerine riayet ederek kılarsa, onları yerine getirirse vacip olan ihsanı yerine getirmiş olur. Bunun dışında dualarıyla, sünnetleriyle beraber eda ederse hem vacip hem de müstahap olan ihsanı yerine getirmiş olur. Başka bir örnek kişinin işinde kendisine 8 saat çalışmasını şart koştuysa devlet 8 saat çalışırsa buna riayet ederse vacip olan ihsanı yerine getirmiş olur. Ama buna ziyade ederse hem vacip hem müstahap olan ihsanı yerine getirmiş olur. Üzerine vacip olan muhakkak suretle vacip olan ihsanı yerine getirmesidir. هذه الخاطرة الأولى فاحرصوا وصية محب لإخوانه الذين يحبون في الله احرصوا على هذه الأربعين احفظوها افقهوها افهموها وجاهدوا أنفسكم للعمل بما فيها فمن وفق إلى ذلك فقد حصل على نصيب من ميراث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لا بأس به Allah için sevdiğim kardeşlerime birinci öğüdüm budur. İmam Nevevi'nin yazmış olduğu 40 hadisi ezberlemeleri, onları güzel bir şekilde anlamaları ve tatbik etmeleri. Kim bunu yaparsa Allah Resulü'nün mirasından hafife alınmayacak, önemsenecek kadar bir pay sahibi olmuş olur. الخواطر التالية بسرعة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى بواجب علينا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فاتباع الرسول ليس فقط باللحية وليس فقط بالسواك اتباع الرسول أن تكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى والدعوة واجبة على المسلمين كل وفق قدرته واستطاعته فالواجب على العلماء ليس كالواجب على غيرهم لكن يجب أن تعلم أن الدعوة واجبة عليك وفق قدرتك واستطاعتك Kardeşlerime ikinci öğüdüm, ikinci nasihatim bizler hepimiz Allah'ın dinine davet etmekle yükümlüyüz. Allahu Teala'nın ayette buyurduğu gibi Kul hâzihi sebili de ki bu benim yolumdur. Ed'u ilallahi ala basiretin Allah'a basiret üzere davet ediyorum ve menittebe'ani babana tabi olanlar da. Allah Resulüne tabi olmak demek yalnızca sakal bırakmak ya da misvak kullanmak demek değildir. Ona tabi olmak, onun bu dine yapmış olduğu davet gibi bizim de bununla uğraşmamızdır. Fakat burada şuna dikkat etmek gerekir. Alimlere vacip olan davet herkese vacip değildir. Herkes gücünün yettiği kadarıyla Allah'a davet eder. القيام بالدعوة يحيى الدين في المسلمين ويزداد وتنتشر السنن وينتشر الخير وعدم القيام بالدعوة العكس تماما يضعف الدين ويعم الجهل ويستغرب الناس السنن عندنا في الكويت مثلا عندما كانت الدعوة ضعيفة كان الشاب إذا أراد أن يتزوج وهو ملتحي يطلب منه البنت وأهلها تريد أن نزوجك احلق لحيتك لأن جهل وقلة علم الآن لما انتشر وأصبح المسلمين عرف المسلمون أن هذا من هدي الرسول ومن من الدين قضية من قضايا الدين والله بعض الأخوات يتقدم إليها الخطاب فترفع التلفون تسألني شيخ ناظم أنت تربي الشباب وتعرف الشباب هل هو ملتزم هل هو ملتحي أم لا متى كنا نسمع مثل هذا عندما انتشرت الدعاء كذلك عندكم الآن مثل هذه الوجوه الطيبة وهذا الاجتماع الطيب ما السبب السبب لأن هناك دعاء يدعون للخير ويرغبون ويبينون لذلك والمسلمون ولله الحمد فيهم خير الله قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين Daveti ayakta tutmak, davetle ilgilenmek, davetin gereklerini yerine getirmek dini canlı tutar. Davette ihmalkar davranmak ise dini zayıflatır. Sünnetlerin insanlar tarafından garip karşılanmasına neden olur. Ee, ben kuvvetten bir örnek vermek istiyorum. Kuvvette davet zayıfken eskiden bir genç evlenmek istediğinde sakallı bir genç evlenmek istediğinde kızın ailesi o gence önce sakalını kesmelerini emrederlerdi, isterlerdi, şart koşarlardı. Ne zaman ki davet kuvvetlendi, din canlandı, davetçiler üzerine düşeni yerine getirdi. Şimdi günümüzde ise evlenmek isteyen kızlar özellikle sakalı soruyorlar. Bana telefon edip sakalı soruyorlar. Sakallı mı değil mi diye. طيب الدعوة واجبة وفق القدرة والاستطاعة بماذا نبدأ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نبدأ بالأهم فالأهم فليس من الحكمة أن نأتي للمسلمين ونقول لهم عليكم بالسواك السواك سنة السواك مطهرة للفم السواك مرضاة لللب للرب وهم لا يصلون هذا خطأ نبدأ بالأهم فالأهم أهم ما في الدين العقيدة اثنين أركان الإسلام الصلاة أهم ما في الدين أن لا نقع بالسبع الموبقات ورأينا بعض الدعاء يمسكون الشباب ويمسكون الناس وأنا أتذكر في بداية حياتي يعلموني آداب النوم آداب الطعام آداب اللباس ولكن ما سمعت منهم آية تحذر من الربا اللي الرسول قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين الرسول يقول اتقوا السبع الموبقات ذكر منها السحر ما سمعنا من يذكرنا بالحذر آه، من العقوق الوالدين هذا ليس <clears throat> من الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فنبدأ بالأهم fel ehem Allah'a davet etmek hepimizin üzerine vaciptir. Fakat daveti nasıl yapmamız gerektiğine gelince önce en önemliden başlamak gerekir. Namaz kılmayan bir adama gidip sivakın, sivak misvak kullanmanın sünnet olduğunu anlatmak hikmetten değildir. Yapılması gereken önce akideden başlamak, önce akideyi düzeltmek, insanların akidesini düzeltmek için uğraşmak, insanları buna çağırmak, daha sonra İslam'ın rükünleriyle devam etmek, daha sonra helak eden, Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste buyurduğu helak eden yedi günah anlatmak, yani bunun gibi en önce önemliden başlayıp daha sonra devam آه، etmek. الداعي يجب أن يكون حكيما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والداعي كالطبيب هل هذا الطبيب حكيم جيء بمريض إلى الطبيب أصيب بحادث من حوادث الطرق يده مكسورة وإصابة خطرة كذلك في قلبه وفي جروح وكدمات بسيطة إذا كان الطبيب عاقل يبدأ بالكدمات البسيطة أم يبدأ بالقلب ثم يتأكد أن الجمجمة سليمة والعمود الفقري سليم ثم بعد ذلك يبدأ بالأمور الثانية هكذا الداعي إلى الله تبارك وتعالى يكون حكيم فعندنا الأمراض كثيرة فينا نحن وكذلك في المسلمين لذلك يعني أنصح حتى أنت عندما تريد أن تربي نفسك على الإسلام قبل لا تعودها على آداب الطعام وعلى السواك عودها على الصلوات الخمس في وقتها عودها على أن تترك ما حرم الله تبارك وتعالى قبل أن تصلي السنن قبل لا تجاهد نفسك مثلا حاول أن تترك ما حرم الله اثنين تجاهد نفسك على أن تقوم بالواجبات الدينية ثم بعد ذلك تتدرج في إحياء السنن وفي إحياء المستحبات وكما قال الرسول لا يزال عبدي في الحديث القدس لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه Allah'a davet edenin hikmet üzere davet etmesi gerekir. Allahu Teala'nın ayette buyurduğu gibi o ila sebil rabbike bil hikme. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Allah'a davet eden kendisini bir tabip gibi görmesi gerekir. Düşünün e, bir trafik kazasında yaralanan bir adamı düşünün. Hastaneye getirildiğinde işte kolu kırılmış, e, kalbinden darbe almış ve cildinde birkaç çizik olan adamı düşünün. Tabip şayet beyniyle, kalbiyle ilgilenmeyi bırakıp tutar da bu basit yaralarla başlarsa işine bu tabibin yapmış olduğu şey hikmetli bir davranış değildir. Önce kendisine en çok zarar verecek olan noktadan başlar. Daha sonra en son o cildindeki yaralanmaya gelir. Aynı şekilde bizlerde de birçok hastalıklar vardır. Bunları tedavi ederken en önemlilerinden başlamamız gerekir. Kendi nefsimizi misvak kullanmaya alıştırmadan önce beş vakit namazı vaktinde cemaatle kılmaya alıştırmamız lazım. Vacibatları bizden istendiği gibi yerine getirdikten sonra tedrici olarak onun üzerine sünnetleri ve müstahapları koymamız gerekir. Kedalika min كذلك من الأمور التي نراعيها في ila Allah إلى ve تبارك terk ترك العجلة la nesta'cil ثمار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى المطلوب مني ومنك أن ندعو برفق وبلين وبحكمة أما هداية الناس فهي بيد الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت كذلك إقامة الدين وتمسك الناس بالدين وتمسك الجميع بالدين هذا أمر ليس بأيدينا الله قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض الآية فنوصي الشباب وهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى بالصبر وعدم التعجل والهداية هي بيد الله احنا المطلوب منا ألا نبخل بالجهد نجتهد كما أمرنا الله ونسلك مسلك الحكمة ولكن علينا أن نصبر ولا نتعجل من حيث نقوم بأعمال فيها تهور وعدم اتزان تكون لها ردود سيئة علينا وتكون سببا في تنفير الناس من الدين هذا أمر ينبغي أن نحذر منه لأن رأينا في حياتنا الكثير من هذه النماذج اللي وهذه التصرفات اللي كانت سببا في إيقاع الأذى على الشباب وفي إيقاع الأذى كذلك على المسلمين جميعا وكذلك في تنفير الناس من دين الله تبارك وتعالى وهذا هذه الوصية هذه يشهد لها الكثير من السنن فالرسول بين أن يأتي النبي دعا إلى الله ما في أحد سمع كلامه ونبي دعا إلى الله اثنين اثنان ونبي رهط ولنا آه، سنة ولنا قدوة بنوح ألف إلا خمسين عام وهو يدعو ليل نهار سر علن جهار وما آمن معه إلا نسبة قليلة جدا أسأل نفسي واسأل نفسك كم نحن دعونا إلى الله نحن ندعو إلى الله بالفضل من وقتنا يعني بالوقت لما نأكل ونشرب ونكسب ونرتاح بعدين الواحد يقدم له ساعة أو ساعتين للدين ونريد أن تتحقق آه، كثير من أمور الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فنوصي الشباب بالهدوء وبالحكمة وعدم تعجل الثمار فالثمار هي بيد الله تبارك وتعالى Allah'a davet ederken gözetmemiz gereken başka bir nokta ise davette aceleci olmamamızdır. davette acele etmek, davetin neticelerini bir an önce almaya çalışmak hikmetten değildir. Bizim üzerimize düşen insanları davet etmektir. Çünkü onların hidayeti bizim elimizde değildir. Onların hidayeti Allahu Teala'nın elindedir. Ee, öyle peygamberler vardır ki e, davetine hiç icabet edilmemiştir öyle peygamber vardır ki bir kişi, öyle peygamber vardır ki iki kişinin icabet ettiği. Nuh Aleyhisselam kavmini 950 sene gece gündüz gizli açık bir şekilde Allah'a davet etmiştir. Ona icabet edenler az bir topluluktur. Bizler ise davette her işi yaptıktan sonra yememizi, içmemizi, istirahatimizi her şeyi yaptıktan sonra davete az bir zaman ayırır. Bununla birlikte neticesini çok acele istersek hata etmiş oluruz. كذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن نستفيد من خبرة من سبقنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يعني بعض الشباب يكون تخرج تعلم حفظ ما تيسر دعا سنة سنتين يظن أنه أصبح من الدعاء الكبار الذين يعني تضلعوا وتمكنوا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهذا خطأ الله تبارك وتعالى قص على نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليك أن تسأل نفسك لما قص الله عليه قصة موسى هود صالح يونس والله قال له لقد كان لك لقد كان في قصصهم ايش عبرة قصص الانبياء هذا السجل خبرة في الدعوة الى الله تبارك وتعالى من سبق سبق آه، النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فالله قص عليه حتى يستفيد من خبرة ومن تجارب أخوانه الأنبياء والمرسلين نحن كذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذه الدعوة الساحة الدعوية ممتلئة في الدعاء وفي العلماء دعوا إلى الله وعندهم خبرة فلذلك نوصي الشباب أن يستفيدوا من خبرة من سبقهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعندما تأتي عندهم بعض الخواطر وبعض الأفكار عليهم أن يتريثوا وأن يعرضوا هذه الأفكار وهذه الاجتهادات على من هو أعلم منهم وعلى من هو أكثر منهم خبرة حتى لا يقعوا في أخطاء بالحقيقة تكون سببا في جلب الضرر عليهم وعلى المسلمين Başka bir nokta ise Allah'a davet edenlerin yani davetçilerin davetlerinde kendinden önce geçen davetçilerin tecrübelerinden istifade etmeleridir. Günümüzde görmekteyiz. Birkaç sene okumakla e, ee, kendini bu işte mütemekkin sayanlar, mütemekkin sayan gençleri görmekteyiz. Allahu Teala kitabında birçok peygamberin kıssasından bahsetmiştir. Musa aleyhisselam kıssası, Salih aleyhisselam, Davut aleyhisselam bunları aleyhisselatü vesselama indirmiştir. Bunun sebebi aleyhisselatü vesselam onların kıssalarından onların tecrübelerinden istifade etsin. ونضرب مثل بسيط في حياتي مر علي يمكن اللي منكم يسمع عن أحداث جهيمان هذه الفرقة اللي خرجت واقتحمت الحرم الحرم خمس 14 يوم مسكر واستخدموا فيه السلاح وانقتل من انقتل من المسلمين هذا السبب ما هو السبب أن هؤلاء لم يعرضوا ما لديهم من هذه من هذه الفكرة اللي جاءت على من هو أعلم منهم بن باز موجود الألباني موجود ابن عثمان موجود بل كان الواحد منهم كما حدثني بعض الأخوة الثقات يجلس في مجلس بن باز ويناظره وهو طالب طويلب صغير في العلم ثم يقول بعد ذلك للشيخ بن باز أنت ضال مضل فماذا كانت النتيجة جلبوا على أنفسهم الضرر وارتكبوا يعني ما حرم الله تبارك وتعالى في حرم الله والحمد لله لم يقف معهم أحد من أهل العلم من يعتد به هذه نتيجة لعدم الاستفادة من خبرة من سبقهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهذا نموذج يدل ونستفيد منه بأن الإنسان إذا ما يعرض ما عنده من جهد ومن فكرة ومن اجتهاد على من سبقه من أهل العلم على الراسخين في العلم وإلا قد يقحم نفسه في أمور كبيرة جدا يعني تكون سبب في إيقاع الضرر عليه وعلى المسلمين كذلك Buna dair size bir örnek vermek istiyorum. E, hepiniz e, Cüheyman hadisesini duymuşsunuzdur. Onların e, Kabe'yi basıp e, oranın kapılarını insanlara kapatıp birçok insanın kanının dökülmesine sebep olan hadiseyi onların bu fiili işlemesine sebep olan akıllarına gelen şeyi gidip ilim ehline danışmadan, ilim ehline sormadan, ilim ehlinin tecrübelerinden faydalanmadan e, eyleme dökmeleridir. Halbuki gidip ilim ehline sorsalardı böyle bir şey yapmazlardı. Hatta onlardan birisi Şeyh Bin Baz'la münazara münakaşa etmiştir. Şeyh Bin ona sapık ve saptıran olduğunu söylemiştir. Onların bu yaptığı eylemi ikrar eden hiçbir alimde yoktur. كذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى علينا أن نراعي السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فلنا قدوة وأسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه السياسة في دعوته إلى الله تبارك وتعالى مثلا عندما كان الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في حالة ضعف والكفار في قوة نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتر في مكة ما بين 360 صنم موجود وأكبر منكر على سطح الأرض موجود في أطهر وأعظم بقعة في بيت الله الحرام وكان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل والناس نايمين ياخذ له آه، عود او سهم او عنزه ويسقط هذه الاصنام يستطيع ان يفعل ذلك وهو اشجع الرجال ولكنه لم يفعل ذلك لانه يراعي المصالح ويراعي المفاسد كذلك في صلح الحديبيه راعى المفاسد والمصالح عندما جلسوا لصلح الحديبيه وبدا اكتب قال هذا ما عاهد عليه رسول الله فقال له سهيل بن عمرو لو نعتقد أنك رسول لاتبعناك احنا ما نعتقد أنك رسول امسحها مسحها الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسول أول ما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال احنا ما نعرف الرحمن هذا من جايب لنا الرحمن بسم الله امسح والرسول يمسح عليه الصلاة والسلام وقصة حادثة أبي جندل من ضمن الشروط إذا جاء مسلم إلى المسلمين منهم يجب على المسلمين أن يردوه وجاء أبو جندل وهو يصرخ ويطلب النصرة وسلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو كل هذه لابد أن نقرأها بتأني وبعد نظر لذلك أمر الدعوة أمر عظيم يا أخواني الأمر ليس سهل لابد أن نتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرس سيرة الصحابة كيف دعوا إلى الله قصص الأنبياء والمرسلين في زماننا نقرأ من سبقنا ونسمع أخبار من سبقنا في الدعوة إلى الله حتى يكون الطريق صواب وسديد والحمد لله هذا الذي نحن نراه الآن في عالمنا الإسلامي كله أنا عشت في فترات في الستينات لا تجد شابا في المسجد ملتزم في دين الله تبارك وتعالى الجامعات بدأ فيها ترك الحجاب الآن العكس الناس طواعية يعني البيئات فاسدة وتجد الشاب أنا ذهبت إلى أمريكا مثلا زرت الشباب وهم يدرسون الفتن تحيط فيهم يمينا وشمال يؤجرون السكن من أموالهم الخاصة ويؤذنون ويصلون الصلوات الخمس ويدعون إلى الله تبارك وتعالى والواحد يأتي يحضر إذا سمع في خطيب أو شيخ زارهم 450 كيلو يأتي يسمع الدرس ويمشي والحمد لله هذه الظاهرة في تركيا نجدها في الكويت نجدها في باكستان في مصر في كل بقاع العالم لأن العلماء كما قلت سلكوا مسلك الحكمة واللين والمستقبل لهذا الدين ولله الحمد الله سبحانه وتعالى بين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره فلا بد أن ينتشر هذا الدين والعاقبة للدين لكن نوصيكم يا أخواني بالهدوء والحكمة ولكم قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ليش؟ لأني أنا أجد بعض الشباب يعني تجده لما يبحث في قضية دائما يبي أنه تكون واجبة عشان يقول حق الناس واجبة بدل أن الرسول بالعكس كان يعني إيه، لا يقول واجب إلا إذا صدر الأمر من أحكم الحاكمين فيه حتم قال حتم كذلك الحرام البعض كأنه يريد يعني يبحث ومشتاق متشوق للحرمة ومتشوق للوجوب والعكس صحيح هذا يعني لذلك نجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله خير ما بين أمرين يختار لنا ما هو أيسرهما لنا قدوة نحن كذلك فلذلك يعني نصيحتي لهذه الوجوه الطيبة عندما ندعو الناس بابتسامة بهدوء بصبر آه، ما نصدر أحكام إذا ما اهتدوا اليوم نقول إن شاء الله بعد سنة سنتين ودائما الحكمة ما نجني من وراها إلا كل خير وكل عاقبة طيبة Hatırlatmak istediğim başka bir nokta ise davet esnasında şer'i siyaseti gözetmektir. Aleyhisselatü Vesselam kendisine peygamberlik görevi verildiğinde Mekke'de 360 tane put vardı. Bu yeryüzünde olabilecek en kötü şeydir. Putların bulunması. Buna rağmen aleyhissalatü vesselam onları kırıp kaldırma imkanı olduğu halde bunu yapmamıştır. Bunun sebebi Müslümanların zayıf olmasıdır. Aynı şekilde Hudeybiye antlaşmasında müşrikler kendisinden antlaşmada yer alan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın Resul ibarelerini silmelerini istediklerinde onların dediklerini yapmış ve onları silmiştir. Aynı şekilde Ebu Cender kıssasında anlaşma gereği Mekke'den Müslüman olup Medine'ye gelenleri geri iade etmesi gerektiğinden dolayı anlaşmaya riayet etmiştir. Bunların sebebi bu tür olaylarda şer'i siyasetin gözetilmesidir. Benim kardeşlerimden istediğim davetlerinde aceleci davranmamaları, hikmetle davranmaları, aleyhissalatü vesselam vacip ya da haram olmayan iki şey arasında muhayyer bırakıldığında kolay olanı seçerdi. Ben 60'lı yılları hatırlıyorum. O zamanlar mescitlerde bir tek mültezim genç görmek mümkün değildi. Ama günümüzde elhamdülillah gerek Amerika olsun, gerek Türkiye, gerek başka ülkelere gittim, bulundum. Orada gençlerin bu dini öğrenmek için özel yerler tuttuğunu, buralara uzak mesafelerden gelip Allah'ın dinini öğrenmek için bir gayret sarf ettiklerini gördüm. Ee, özetle Allah'a davet ederken aceleci davranmamak gerekir. Güzel neticesini bugün almazsak yarın muhakkak alacağızdır. Çünkü Allah'ın dini yeryüzünde yayılacaktır. كذلك طريق الدعوة قد يعني نتعرض إلى أذى إلى سخرية إلى تضييق من الناس لأن الناس تستغرب بسبب قلة العلم عندهم فهنا علينا أن نصبر لنا قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرسول حكى يقول كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله ضربه قومه فأدموا وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون فنحن عندما نرى أذى من بعض الناس بسبب قصوره في العلم هو يقول هذا الكلام وإلا إذا تبين له الحق آه، قد يهتدي وقد يستجيب فأقول علينا أن نصبر ولا تمتلئ قلوبنا حقد أو لا قدر الله أن نصدر أحكام بأن هؤلاء ميؤوس منهم أن هؤلاء ضالين هؤلاء يحاربون الله يحاربون الدين لا نصبر كما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول أوذيت في الله ولا يؤذى أحد ولم يؤذى أحد كالأذى الذي أوذي عليه الصلاة والسلام ضربوه شتموه طردوه من بلده عليه الصلاة والسلام وهو ماذا يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وجاءه ملك الجبال تريد أن أطبق عليهم الأخشبين يقول لجبريل قال لا أرجو من الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هكذا نحن مهما نجد من صدام مهما نجد من أذى لا تمتلئ قلوبنا حقد ولا تمتلئ قلوبنا آه، يمتلئ تمتلئ قلوبنا شيء بل يكون في قلبنا الرحمة وفي قلبنا الشفقة والحرص وكما قلت قصة اليهودي يهودي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيه ولما افتقده الرسول راح زاره وعرض عليه الدعوة يا غلام قل لا إله إلا الله لما قال لا إله إلا الله الرسول قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار نحن الآن نتعامل مع من؟ نتعامل مع أهلنا مع آبائنا مع أخواننا مسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن عندهم بعض القصور فلا بد أن يكون عندنا حلم ولا بد يكون عندنا صبر وهذا الأمور لا تستغ... لا تست... لا تستمر الله قال إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ووجدنا هذا في حياتنا ولله الحمد آه، وجدنا كثيرا من الناس اهتدوا ولنا قدوة كذلك بعمر عمر رضي الله عنه كان ماخذ سيفه يريد أن يذبح وأن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصور هذا المنظر ولكن هداه الله تبارك وتعالى ونفع به الإسلام والمسلمين أكثر من غيره شوف تصور الآن المنظر هذا نعرضه عليكم كذي هكذا فلاشة بالشاشة نقول لكم وهو رايح يذبح الرسول أنا أقول لكم هذا راح يصبح أكبر خليفة من خلفاء المسلمين وكما يقول ما زلنا أعز منذ أن أسلم عمر يمكن الواحد ما يصدق لا الهداية بيد الله تبارك وتعالى والناس فيهم خير ولله الحمد فلذلك هذه أمور لابد أن نراعيها الصبر على الأذى الذي نلاقيه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى Bu yolda ilerlerken e, insanların eziyetleriyle, alaylarıyla, ezalarıyla karşılaşacaksınız. Üzerimize düşen ümidi kesmeden, onlara kindar olmadan bu yolda ilerlemek, onlara rahmet gözüyle bakmaktır. Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünün. Taif ehli kendisini taşlayıp ona her türlü eziyetleri yaptıklarında o yüzünden kanı silerken Allahu Teala'dan onların sulbünden La ilahe illallah diyenleri çıkarmasını istemiştir. Aynı şekilde Hazreti Ömer Allah Resulü'nü öldürmek için yola çıkmış. Allah'ın hidayetinden sonra en büyük halifelerden biri olmuştur. Bizler de bu yolda insanları davet ederken insanların eziyetlerine sabretmemiz, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamamız gerekir. النقطة الأخيرة اللي أختم فيها حتى لا أطيل نتذكر فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فتذكر فضائل الدعوة إلى الله يعطينا حماس ونشاط ونتحمل الشدائد انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كان في ميدان الدعوة إلى الله كان في ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى اصطدم أصبعه في حجر وخرج الدم ينظر لها ويقول ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت فالمسلم إذا تذكر فضائل الدعوة يتلذذ بالأذى يتلذذ بتحمل المشقة فمن فضائل الدعوة آه، أن من اهتدى بسببك لك أجر صلاته وصيامه وعبادته كل ما يقوم به قد لا تكون أنت من العلماء تدعو شابا ويكون من العلماء لك أجر عالم يكون مفتي لك أجر مفتي يصوم عابد لك أجر صيام فتأتي يوم القيامة يا رب ما عبدت ما حفظت لا أنت دعوت فلان أصبح عالما لك أجره أصبح آه، دعوت هذا الكريم وأصبح بنى مسجد أنفق في سبيل الله فالدعوة أجرها وثوابها عظيم فليس الثواب فقط في صيام الاثنين والخميس البعض عنده حرص على صيام الاثنين والخميس لما؟ قال بأجر نقول له تريد الأجر تعال هنا الأجر أن تذهب للمسلم زوره في البيت تكرمه تعطيه هدية تحثه على الصلاة فيصلي هذا هو الأجر والثواب آه، تمسك أختك قد تكون تجهل الحجاب تبين لها تعطيها كتاب تعطيها شريط تبين لها الحجاب بحكمة ودين هذا هو الأجر والثواب فهذه الفضيلة الأولى الفضيلة الثانية أن هذا العمل عمل الرجال نحن الآن كل واحد منا يتشرف أن يكون مثلا طبيب أن يكون دكتور يتشرف بأن تكون عنده مثل المسؤوليات اللي فيها وجاهة نقول له تعال في أشرف من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في ما هو عمله عليه الصلاة والسلام كان داعيا إلى الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا فأنت لما تكون داعي في كل مكان في دكانك في بيتك الطالب أنت طالب في المدرسة ما الذي يمنعك من أن تدعو أخاك وزميلك تتعارف عليه تعطي كتيب تعطي شريط تحببه في طاعة الله وطاعة الرسول أنت في عملك في أي مكان الدعوة ليس لها مكان الرسول يا أخواني كان يدعو حتى على الأحمار وهو راكب الأحمار يدعو يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك يدعو بالمقبرة عليه الصلاة والسلام فالدعوة ليس لها موطن البعض يظن أنه ما يصير داعي إلا مثلي أنا أقعد وأمامي الميكروفون ولابس البشت والأمامي الجمهور يلا هذه الدعوة هذه صح من الدعوة لكن أنت بإمكانك تدعو وقد يبارك يبارك الله تبارك وتعالى في جهدك أكثر مما يقوم به أقوم به أنا أو غيري فلذلك يا أخوان كما قلت هذا الفضيلة الثانية هذا عمل الأنبياء أنت تقوم بأشرف عمل اللي هو amel el enbiya vel murselin. Hatırlatmak istediğim son bir nokta ise Allah'a davetin çok faziletli bir amel olduğudur. İnsan daveti esnasında bu davetin çok faziletli bir amel olduğunu düşündüğünde davet önünde karşılaştığı zorluklara tahammül etmesi daha da kolaylaşır. İkinci bir nokta ise bu işin yani davetin peygamberlerin ameli olduğudur. Davetin herhangi bir mekanı yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bineğe bindiğinde binek arkadaşına davet ederdi. Kabristandayken sahabelere davet ederdi. Sen de aynı şekilde öğrenciysen okulda, işçiysen iş yerinde Allah'a davet etmene hiçbir engel yoktur. Davet illa mikrofonun önünde bir topluluklara seslenmek değildir. Davetin herhangi bir mekanı yoktur. ختاما يمكن واحد يقول يا شيخنا أنت قلت أن الله كتب الإحسان فأين الإحسان في إعدادك وفي تحضيرك مرة تقول فضل الدعوة مرة المصلحة والمفسدة مرة الصبر مرة تدخلنا يمين مرة تدخلنا شمال الحقيقة أنا فوجئت بهذه الدعوة في وهذا اللقاء وإلا أنا من الناس كما قلت أحرص على أني أحضر وأتقن عملي عملا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان وكنت جاي ليني أجيب معي عدتي عندي لابتوب بالطريقة الحديثة العصرية دخلنا فيه المحاضرات وأي منطقة أذهب آه، بناء على طلبهم آه، الدرس موجود ومحضر وبحيث تكون النقاط مرتبة فمعذرة إذا كان في كلامي قصور أو عدم ترتيب ولا أقول هذا تواضعا يعلم الله ويشهد على ذلك إنما هي حقيقة حتى يعني يكون والكلمة الأخيرة آه، حبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم وأشكر أخوي وحبيبي اللي أتاح لي هذه الفرصة أن ألتقي معكم والله إني سعيد سعيد سعيد في هذا اللقاء وأسأل الله أن يبارك في أعماركم وأن يزيدكم علم وأن ينعم عليكم في هذا البلد بنعمة الأمن والأمان وأن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح ولاة أموركم إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله İçinizden birisi e, şöyle bir şey sorabilir. Ee, ya Şeyh Nazır, e, senin bu yaptığında ihsan nerededir? Benim uslubum bir yere ders anlatmaya gittiğimde daha önce hazırladığım notlarımı yanımda götürmem, bunlar ışığında ders anlatmaktır. Fakat bu aniden gelişen bir şey oldu. Bu yüzden herhangi bir taksir varsa hepinizden özür dilerim e, bana bu fırsatı verdiği için, bu imkanı sağladığı için de e, Necmi kardeşimize teşekkür ederim. Allahu Teala hepimizi fitnenin gizlisinden açığından korusun. Öncelikle hocamıza <clears throat> bir kere daha teşekkür ediyoruz. Sünnettir söyleneni tekrarlamak, hulasasını vermek. Geç gelen arkadaşlarımız var. Hocamızın söylediklerini şöyle bir tekrar edersek ana başlıklarla. Öncelikle Allah'ın kitabı ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine bağlılıktan. Her iki kaynağı da özen göstermekten bahsetti. Allah'ın kitabı Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine itina göstereceğiz. Hem kıraaten okuyarak hem hıfzen ezberleyerek hem fehmen fıkhen anlayarak hem de amelen gerekleriyle amel ederek. Daha sonra İmam Nevevi'nin 40 hadis adlı eserine vurgu yaptı. Bu eserin öneminden bahsetti. Herkesin e, bu 40 hadis adlı eseri okumasının zaruri olduğuna değindi. Ve neden olarak da İmam Nevevi'nin bu hadisleri tesadüfi seçmediğini, bu hadislerin her birinin dinin asıllarından bir asla, dinin kaidelerinden bir kaideye muhtevi olduğunu bize burada bir örnekle ne yaptı anlattı. Örnek olarak maruf hadisi verdi. Allah Azze ve Celle'nin her şeye ihsanı yazmış olması. Öldürdüğünüz zaman güzel öldürün, kestiğiniz zaman güzel kesin hadisini ne yaptı? Bunu örnek verdi. Daha sonra buradaki ihsanın anlamını bize açıkladı. Dedi ki iki ihtimal var. Birinci ihtimale göre ihsan iyilik yapmak, yardım etmek. İkinci anlama göre bir işi yaptığın zaman güzel yapmak, itkanla yapmak. Hani bir hadiste buyruluyor ya, innel abde izâ amile amelen yuhibbullahu en yutkinehu. Kul bir işi yaptığı zaman Allah işini güzel yapanı, itkanla yapanı sever. İtkan üzerinde çok durdu hocamız. Buna değişik örnekler verdi. İşte namazla alakalı, haçla alakalı, ilim tahsiliyle alakalı vesaire her iş. Daha sonra müftünün fetvasında ilimle, delille hareket etmesiyle alakalı örnekler verdi. Daha sonra ihsanı yani bir işi güzel yapmayı, itkanı ikiye ayırdı hükmü boyutla. Bir dedi vacip, iki müstehap. Yani dedi ki ihsanın vacip olanı da vardır, müstahap olanı da vardır. Müstahap vacibi kapsar ama vacip müstahabı kapsamaz. Olmazsa olmazı vaciptir. Örneğin hacı örnek verdi. Örneğin namazı örnek verdi. Ne dedi? İşte haccın erkanı var, şartları var değil mi? Bunlar Kur'an ve sünnette belirtiliyor. Bunları yaparsanız hacı haccın farziyetine göre ifa etmiş olursunuz. Ama bir de bunun müstahapları vardır ki işte o Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetleridir. Yine namazı örnek verdi. Dünyevi örnek olarak da öğretmen örneği verdi. Örne öğretmenin 8 saatlik müfredatı öğretmesiyle kendi özverisiyle ne yapması? O 8 saatin üstüne başka bir 8 saat katması ya da müfredatın dışına çıkıp öğrencilere daha fazla bilgi vermesi. İlki vacip olan itkan, ikincisi müstahap olan itkan. Ve peşinden bu 40 hadis adlı eseri muhakkak okumamız gerektiği, ezberlememiz gerektiği, anlamamız gerektiğine dair bize ne yaptı? Nasihatte bulundu. Daha sonra Allah'a davetin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittibanın ne olduğu hakkında bize ne yaptı? Kısa bilgiler verdi. Ve Allah'a davetin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittibanın bütün ümmete farz olduğundan bahsetti. Yani Allah Azze ve Celle'ye yapılacak davet, Allah'ın dinine, İslam'a yapılacak davetin herkes için farz olduğunu ancak alime farz olanın cahile farz olmadığını, herkesin kendi gücünce, kendi ilmince Allah'a davet etmesinin zaruri olduğundan ne yaptı? Bahsetti. Daha sonra davetin faydalarından bahsetti. Yani Allah'a davet bize neleri kazandırır? Önce dedi hayrı yayar. Hayrı genişletir. Sonra sünnetleri ihya eder. Sonra dini abad eder dedi. Davet Daveteliyle başlayalım sorusunu yöneltti. Dedi ki en önemli olan şeyle başlayalım. El ehem bil ehem. El evvel bil evvel. Nedir bu akidedir dedi. Nedir bu İslam'ın erkanıdır dedi. Önce bunlarla başlayacağız. İşte misvak örneğini verdi vesaire. E, haramları anlatırken önce gıybet etmeyin demeyeceksin. Ya ne diyeceksin? Allah'ın sakındırdığı insanı helak edici yeni günah, yedi günah var. Bununla başlayacaksın. Daha sonra davetçinin nasıl olması gerektiğinden bahsetti. Önce dedi hakim olacak. Yani Allah'ın yoluna, Allah'ın sebiline ne yapacak? Hikmetle davet edecek. Hikmetle. Evet. Eğer sen kaba olsaydın katı kalpli olsaydın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlar yani o ashab etrafından dağılır giderdi. Evet. Demek ki ilk davetçi hakim olacak, hikmetli olacak. İkinci olarak sabırlı olacak dedi. Sabırlı olacak. Acele etmeyecek. Sabırlı olacak, acele etmeyecek. Anlatacak. Neticeyi kimden bekleyecek? Allah'tan bekleyecek. Evet. Üçüncü olarak bizden önceki davetçilerin tecrübelerinden yararlanacak. Örnekler verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın diğer kendinden önce geçmiş peygamberlerden ne yapması? Örnekler çıkarması. Kur'an'daki kıssalar. Evet. Daha sonra davetçi hakim olacak, sabırlı olacak, önceki davetçilerin tecrübelerinden yararlanacak Dördüncü olarak da siyaseti şer'iyi gözetecek. Maslahatı gözetecek. Aşırılıktan ne yapacak? Sakınacak. Bütün bunları alimlerin dikkat edin alimlerin, alimciklerin değil. Alimlerin öngörülerine göre yapacak. Sonra e bu yolda Peygamberler de eza cefa çektiğine göre evleviyetle davetçi de ne çekecek? Eza ve cefa çekecek. Hatta bazen alay bile edilecek. Örnekler verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve daha önceki peygamberlerle alakalı. Peki ne düşecek davetçiye? İşte bu eziyetlere ne yapmak? Sabretmek. Kin beslememek. Beddua etmemek. Elinden geldiğince latif olmak, halim olmak. Çünkü bilecek. Bu insanlar bizim kendi insanlarımız ve bunların çoğu bunu cehaletlerinden yapıyor. Bunların çoğu bunu cehaletlerinden yapıyor. Daha sonra hocamız davetin faziletini hatırlattı bize. Evet. Davetin faziletini hatırlattı. Davetin faziletini hatırlatmamız lazım dedi davetçilere. Başka kendimize. Eğer ne kadar davetin faziletini hatırlatırsak hem kendimizi hem de başkalarına şevkimiz artar. Azmimiz artar. Tahammülümüz artar. Gücümüz artar. imanımız artar. Davetin faziletiyle alakalı da he, iki fazilet verdi bize. Dedi ki bir senin vasıtanla Allah'ın birine hidayet etmesi sana ecir verir. Senin vasıtanla Allah'ın birinin Allah'ın birine hidayet etmesi sana ecir verir, ecir kazandırır. İki, davet peygamberlerin sünnetidir, yaptığıdır. Sen böylelikle hem Allah'ın emrini hem de Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve önceki peygamberlerin neyini, sünnetini ihya etmiş olursun dedi kısaca bu sohbetinde ve sohbetini sohbetini itkanla bu sohbetini nasıl bağdaştıracağımız şekliyle ne yaptı? Soruya döktü. Dedi ki şimdi diyeceksiniz ki dedi hoca itkandan bahsediyorsun ama e, senin sohbetindeki itkan nerede? İhsan nerede? Tabi hocamız Allah razı olsun tevazusundan bunu söylüyor. Eğer hocamızın mürekkep olmayan, munazzam olmayan, düzenli olmayan sohbeti buysa düzenlisi nasıldır? Onu takdirlerinize sunuyorum. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi sorular alacağız. Ee, ancak e, bir ilim talebesi ahlakıyla olsun sorular. Hocamızı çok fazla şey yapmayalım, sıkıştırmayalım. Önemli konularla alakalı sorular soralım. Sorusu olan varsa uslubumuzda ilim talebesi uslubu olsun. Evet. Şimdi sorularınızı bekleyelim. Evet. Şimdi e, hocamın davetten bahsetti. E, benim sormak istediğim soru şu. Şimdi bazı davetçi kardeşlerin furu meselelerde kardeşlerinden ayrıldığını görüyoruz. Bu furu meselelerdeki artık akdevi meselelere yansıyor. Allah Resulü, Allah Resulü'nün emretmiş olduğu gibi vurgu yapılan kardeşliği. Kardeşliği zedeliyor. Tabii, kardeşliği zedeliyor. Buradaki bu ayrılığın ölçüsün olması lazım. Yani bizi bir araya getiren şeyle, bizi bu ayıran, ayıran şeyin önemi hakkında ve kardeşliğin önemi hakkında ben inşallah hocamızdan e, az da olsa bir bazı şeyler atış yapmasını istiyorum. Yani ayrılık kardeşinle zararı hakkında Sizde kalsın. Tamam. Gerek yok. أخ يسأل يقول الشيخ يتكلم عن الطابة عندنا بعض الطغاة يعني يختلفون بينهم في الأمور الفرعية يبنون على ذلك التفرق على هذه الأمور وتتأثر أخوتهم نعم هذا يتأثر في أخوتهم أن يسأل ما هو خط التفرق والتآلف الخلاف يقع بين المسلمين ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم الخلاف وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وقع بين التابعين وقع بين الأئمة لذلك اعتنى علماؤنا بوضع السياسة الشرعية أو الأحكام الشرعية التي يجب على المسلم أن يراعيها عند الخلاف بينها أهل العلم وكتبت في ذلك رسائل وقدمت بحوث أي واحد منكم الآن يمسك موقع الانترنت فقط يقع يضع كلمة اختلاف أو خلاف سيجد أمامه كثيرا من البحوث اللي كتبت في هذا الموضوع لكن بإيجاز مثلا نجد أن الإمام أحمد رحمه الله اختلف مع الإمام الشافعي في حكم تارك الصلاة الإمام الشافعي لا يكفر وأحمد يرى أن من تركها كفر ولكن نجد المحبة والمودة والأخوة والولاء بين الشافعي وأحمد فأحمد يثني على شيخه والشافعي يثني على تلميذه وعندنا نماذج في زماننا هذا الألباني يرى أن وجه المرأة ليس بعورة والشيخ بن باز يرى عورة يجب على المرأة أن تغطيه ولكن انظر للاحترام المتبادل بين الشيخ بن باز رحمه الله وبين الشيخ الألباني فهذا يكن له الاحترام والتقدير والمودة والثناء والشيخ بن باز كذلك يكن الثناء ولا يسمي الألباني إلا أخونا العلامة الألباني فنحن نختلف أمر طبيعي الخلاف يقع في البيت يقع بينك وبين زوجتك بين الأب وأبنائه ما في بشر إلا يقع بينهم الخلاف لكن ليس كل خلاف أعقد عليه ولاء وبراء وأطلعك من الدين وتدخلني وتطلعني لا هذا كما قلت يدل على ضحالة العلم الشرعي وعلى قصر بعد النظر فلذلك أقول آه، هذا موضوع يطول لو أردنا أن نتحدث فيه فالخلاف في القضايا الفقهية والقضايا الفرعية هذا لا يؤدي إلى أن تنقطع بيننا المودة والأخوة والتزاور والنصح أمر هذا يعني خطير جدا ولذلك أرى إن شاء الله يعني نصيحتي لفضيلة الشيخ آه، نجمي وهو أهل لذلك أقل القليل يعني إن لم يسعفه الوقت في الكتابة في الموضوع فيترجم بعض آه، ما كتب أهل العلم في مثل هذا الجانب بيان ضوابط وأصول وقواعد عندما يقع الخلاف بين المسلمين وكيفية التعامل معه Hilaf e, kaçınılmaz bir şeydir. Sahabelere baktığımızda onlar e, bazı konularda ihtilaf etmiştir. Aynı şekilde tabi'in, aynı şekilde büyük alimler de bazı konularda hilaf etmişlerdir. Fakat alimler bu hilafın, bu ihtilafın nasıl olmasına dair, nasıl olması gerektiğine dair kitaplar yazmışlar, asıllar belirlemişlerdir. Bunları bulmak isteyen internette rahatlıkla bu kitaplara, bu ilmi bahislere ulaşabilir. İhtilaf kelimesini yazarak bunlara ulaşabilir. Fakat kısaca açıklamak gerekirse İmam Ahmet namazı terk edeni tekfir etmiş. Hocası İmam Şafi ise namazı terk edeni tekfir etmemiştir. Bu konuda ihtilaf etmelerine rağmen İmam Ahmet hocasına senada bulunmuş, övgüde bulunmuş. Hocası da öğrencisine aynı şekilde senada bulunmuştur. Şeyh Albani kadının yüzünü avret görmezken Şeyh Binbaz kadının yüzünü örtmeyi vacip görmüştür. Avretten saymıştır. Buna rağmen bu her iki alimin birbirlerine övgüde bulunmalarını engellememiştir. Ee, benim burada faziletli kardeşim Necmi kardeşimden istediğim bu konuda ilim ehlinin belirlediği asıllarla alakalı bir telif yapması bunu yapamazsa en azından bu konuda yazılmış olanları tercüme etmesidir. Sait abinin sorusu için teşekkür ediyoruz. Güzel bir soru. Tabi hocamın e, söylediklerinin üstüne bir şey söylememe ihtiyaç yok. Ancak Ehl-i Mekke'te Edra bir Şiabiha kaidesi var ya herkes kendi yöresinin yollarını daha iyi bilir. Şimdi Türkiye'deki e, ihtilafların kardeşler tarafından gündeme getirilmesi ve bunun kardeşliği zedelemesi e, daha çok Doğu toplumlarına ya da e, işte Türkiye, işte Balkanlar ya da işte Türkiye Cumhuriyetler vesaire. E, bu toplumlara has mesele. Bunun da nedeni galiba biraz insanın fıtratı. Biraz insanın fıtratı. İşte örnekler verdi hocamız. Yani hilaf sahabe arasında var. Hilafsız bir dönem yok. Hilafsız bir dönem yok. Yani hilafsız bir dönem Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı dışında yok. Hayattayken bile sahabe kendi arasında hilaf yapmıştır. Ama mutlak otorite mevcuttur, son noktayı koymuştur. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla hilaf başlamıştır. Ancak hilaf bizim anladığımız anlamda azap olması yönüyle mezmunken hilafın icabi, olumlu yönleri de vardır. Nasıl olur? Şöyle olur. Özellikle Türkiye'de ihtilafla alakalı meseleler iftirak hükmünde sayıldığı için dikkat edin. İhtilafla alakalı meseleler iftirak hükmünde sayıldığı için ihtilaf eden kardeşler uhuvvetini ne yapıyor? Zedeliyor. Yani ne demek? Akidede ihtilaf olmaz. Akidede iftirak olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ümmetin 72 ya da 73 fırkaya ayrılacağını ifade etmiştir değil mi? Bunların bir tanesi dışında diğerleri nerededir? Ateştedir. Peki ilelebet ateşte midir? Yani bir fırka Müslüman diğerleri kafir midir? Hayır. Ümmetim demiştir ümmetim. 72 ya da 73 fırkaya hepsine birden ümmetim demiştir. Yani o bir fırkayı mümin görüp de diğerlerini kafir görmemiştir. Önce bunu hatırlayacağız. İşte Peygamber Aleyhisselatü vesselamın işaret ettiği bu fırkalar akidedeki ihtilaflarla oluşmuş fırkalardır ki bu hüküm iftirak hükmüdür. ihtilaf hükmü değildir. İftirak etmiştir. <clears throat> İhtilaf dediğimiz olay farklıdır. Zaten sorunun içinde var. Furu meseleler. Yani akidenin dışındaki meseleler. Fıkha dair meselelerde ihtilaflar varittir. Benim yaşım 38. Ben şu yaşıma kadar şu yaşıma kadar pek çok kitap okudun. Ancak halen daha bana sorsanız deseniz ki siz secdeye giderken eli önce mi koymak yoksa dizi mi önce koymak en esvaptır, en savaplısıdır. Ben size derim ki benim tercihim vardır bu hususta. Ben kendim için tercih yaparım. Yani bu 1400 yıldır tartışılıyor arkadaşlar. 1400 yıldır. Bunu alimler tartışıyorlar. Bir örnek sadece, bir örnek. Ya da el göğsün üstüne mi konur kıyamda yoksa daha altına mı konur? Bunlar tartışılıyor. Yani alimlere baktığımız zaman her birinin zaten farklı namaz kıldığını görebiliyoruz. İşte örnek veriyor. E Şeyh Albani'nin iştihadıyla Şeyh İbn Hüseyin'in iştihadı birbirinden farklı. Ama bunların hiçbiri kalkıp da birbiri aleyhinde konuşmuyor. Kardeşliklerini zedelemiyor. Çünkü onlara göre bu tür meselelerdeki ihtilaf heva ihtilafı değil. Dikkat edin. Heva ihtilafı değil. Nefis ihtilafı değil. Bunları işkembelerinden koymuyorlar ortaya. Delille konuşuyorlar. Hep söylüyoruz. İhtilaf iki türlüdür. Bir, delil ihtilafı. iki delilden ne anladığının yani istidlalin ihtilafı. Delil salihse herkes o delili almak zorundadır. Ama unutmayın ki sayı olan delil bir tane değildir bazen. Bir taneden de fazladır. Bazen birbiriyle mütearız gibi gözükebilir. Ancak onu ilim ehli anlar. Hal böyle olunca ihtilaf delilin saatinden değil de delilden ne çıkardığımızla alakalıysa o zaman alimlerin ihtilaf etmesini garip görmeyin. E, alime ihtilaf edince garip karşılanmıyor da yani Arapçası olmayan, Kur'an'dan 300-500 ezbere bilmeyen, senediyle 10 tane hadisi dikkat edin senediyle 10 tane hadisi zikredemeyen insanlar hilaf edecekler. E bu kabahat. Bir de üstüne üstlük ne yapacaklar? Birbirlerine küsecekler. Böyle şey olabilir mi Bu makul değil. Herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Yani İlim talebesi ne zaman alim oldu? İşte kıyamet o zaman koptu. Kaldı ki Türkiye'de bu meseleleri gündeme getiren kardeşlerimiz ilim talebesi bile değil. Hani Ebu Derda söylüyor ya etrafındakilere ey çocuk diyor alim ol. He olamadın mı? Öğrenci ol. Olamadın mı? Dinleyici ol. Ama sakın dördüncü yolla helak olursun. Şimdi herkes kendini koyacak. Alim mi? Öğrenci mi? Dinleyici mi? Onun için söylüyoruz. İlim talebine hırslı olan arkadaşlarımız ilim talebini ehli sünnetin öngördüğü şekilde yapacak. Yani hadis ilmi mi okuyorsun? Önce Hatip Bağdadi'nin açacaksın. Hadis talebesi nasıl olmalıdır? Hadis şeyhi nasıl olmalıdır? Bununla alakalı kitabını okuyacaksın. E bunu okumazsan sen işte sonunda hocamızın dediği gibi hilaf adabını bilmezsen, ihtilafla alakalı edepleri bilmezsen elbette dilin ne yapar? Alimlere tane kadar işi vardırır. Yani maalesef duyuyoruz işte. Duyuyoruz yani. Bırakın kendileri arasındaki uhuvvetin zedelenmesini, alimlerle olan uhuvvetleri bile zedeleniyor. Alimlerle. Bırakın kendi aralarını, alimlerle. Kıyamet kopuyor. E bunu yapan adam Kur'an-ı Kerim'den iki cüz ezbere bilmeyen adam arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Haddimizi bileceğiz. Haddimizi bileceğiz. Dilimizi tutacağız. Biliyorsak bir şeyler bunu edeple, ahlakla, alimleri rencide etmeden ne yapacağız? Gündeme getireceğiz. Hocamız dün, dün akşam da dersi vardı. Orada bir kelime kullandı. Bakın dedi ulemaya. Bakın dedi ulemaya. İhtilaf etmişlerdir fıkhi meselelerde. Peşinden gelen talebeleri o ihtilafları sıralarken racih mercuh kelimesini kullanmıştır. Racih mercuh. Sahih hata değil bakın dikkat edin. Doğru ya da yanlış değil. Racih mercuh. Burada bile kullandıkları uslupta ne var? Bir edep var. E, ulema böyle. Ulema böyle yol izlemiş. Ancak işte insanlar bazen ilimsizlik artı nefsin hegemonyasıyla ne yapabiliyorlar? İşi sadece kendi aralarındaki uhuvvete değil, aynı zamanda alimlerle olan ilişkilerini de yansıtıyorlar. Allah onlara da bize de hepimize hidayet etsin. Evet, başka sorusu olan. Şimdi şey kendisi davetçinin vasıflarından bahsetti. Evet. Ondan sonra bir davetçinin davette ilk evvela akideden başlayacağını söyledi. Şimdi bu akideye davet edebilmemiz için ilk önce bizim akideyi öğrenmemiz lazım. Peki biz bu akideyi e, öğrenmemiz için sünen kitapları okuyup mu akideyi öğreneceğiz yoksa şeyhin e, akide kitapları, akide metinleri tavsiye ettiği bir şeyler var mı? Nasıl öğreneceğiz bu akideyi? أخ يقول آه، شيخ تكلم عن أوصاف الدعاة عن عن أوصاف الدعاة أو أتكلم كيف, كيف يكون الداعي يعني. عن أوصاف أيوة الطغاة دعاة الدعاة إيه أيوة وقلتم يعني على الداعي أن يبدأ بالأهم فالأهم يبدأ بالعقيدة بالعقيدة يعني من أين نتعلم العقيدة نعم كيف نتعلم من كتب السنن أو من الكتب متن التي أه بارك الله فيك يعني بس مشكلة أنتم تراك أسئلتكم كل سؤال يبي له محاضرة طويلة وعريضة <laughs> باختصار بارك الله فيك سؤالك طيب آه، العقيدة التي تبدأ بها مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه العقيدة السهلة الميسرة التي تتقبلها تتقبلها الفطر السليمة بدون تكلف وبدون عقد والحمد لله آه، الكتب كثيرة وميسرة فهناك العقيدة الطحاوية آه، المختصرات اللي كتبها آه، الشيخ بن باز الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني اختصر العقيدة الطحاوية في زماننا هذا من أهل العلم كثر كتبوا في كتب يعني بالعكس أنا أقول كتب المكتبة مكاتب المكتبة الإسلامية ممتلئة بالكتب اللي هي آه، تتكلم عن ضوابط وقواعد وأصول العقيدة الصحيحة السليمة فننصح آه، إخواننا بهذه الكتب آه، العقيدة الطحاوية كتاب سهل وميسر كتب الشيخ بن باز ما كتب الشيخ بن عثيمين الشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم هذه كتب سهلة وميسرة Öncelikle e, soruyu soran arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten sorusu güzel. E, sorulan her soru özel bir ders yapmayı gerektiriyor. E, akidenin alınacağı kaynaklara gelecek olursa öncelikle akide Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden alınır. Kitap ismi verecek olursak e, Tahavi akidesi, Aynı şekilde e, Şeyh Bin Bazın, Şeyh Useymi'nin, Şeyh Albani'nin yazdığı kitaplardan akide elde edilebilir. Ve akideye dair yazılmış birçok kitap vardır. Akideyi öğrenmek zor bir iş değildir. Gayro. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam ben sabah namazıyla sen mi soruyorsun? Önce Hocam, büyül ilim sorusu. talebesi ilim talep ederken, öğrenirken öncelikle fırkayı naciyenin yani kurtulan toplumun özellikleriyle mi öğrenmesi gerekir yoksa ihtilaflı olan meseleleri mi öğrenmesi gerekir? Evet. Bu konuda bizi aydınlatır mı hocam? Yakul e, talibül ilim. Önce ihtilafları mı öğrenecek, aslı mı öğrenecek? E, talibül ilim yani. في طلبه يبدأ بأي شيء يعني يبدأ بالاختلافات أو بالأصول يعني طيب آه، طالب العلم عندما يبدأ يبدأ آه، كما بين علماؤنا أول ما تبدأ بالاعتناء بكتاب الله عز وجل فأنت طالب علم اجتهد على أن تقرأ كتاب الله صح وصواب ثانيا حاول أن تحفظ ما تستطيع منه وفق قدرتك واستطاعتك حاول كذلك أن تفهم أقل القليل آه، أو آه، هذا ما هو هذا حتم وواجب الآيات التي يعني فيها بيان للعقيدة آه، وبين أهل العلم في كتب التفاسير شرحها ثم بعد ذلك تقرأ الآيات المتعلقة بالأحكام فهناك كتاب طيب لأبي بكر من العربي رحمه الله شرح فيه آيات الأحكام فكالبقرة مثلا هذه ممتلئة بأحكام آه، الدين فيها ثم كذلك الاعتناء بالسنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت يعني أقل قليل تحفظ الأربعين النووية ثم اعتني بالصحيحين في البخاري ومسلم احفظ منهما ما تشاء وكذلك اعتني بالفهم والفقه وهناك شروح طيبة مباركة الآن مثل بلوغ المرام بلوغ المرام شرح الشيخ ابن عثيمين شرحا طيبا مباركا وسهلا وميسرا وهكذا المسلم يبدأ بالأهم فالأهم وكما قال يعني أهل العلم العلم إن تطلبه كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم فالأهم اثنين بالنسبة لكم أنتم ليسوا بعرب صعوبة عليكم يعني آه، تلقي العلم آه، هنا الإنسان يبدأ على حسب ما يسر الله تبارك وتعالى له من أهل العلم والمشايخ تبدأ عليهم وإن لم يتيسر ذلك فالإنسان يقرأ ما يعني موجود من أهل, آه، أهل العلم في بلده أما إذا يسر الله تبارك وتعالى لك يعني بمعنى ناس عايشين في أفغانستان وعامة يتبعون من؟ يتبعون علماءهم لكن إذا تبين لهم حق وتبين لهم دليل عليهم ألا يتعصبوا لذلك فهذا كما قلت يعني بإيجاز وهناك كذلك كتيبات طيبة لطيفة بيان ضوابط وأصول آه، طلب العلم لكن أنا بالحقيقة ما أنصح شاب مبتدأ في بداية حياته أول ما يدخل بالفقه المقارن هذا كيف يستطيع أن يفهم يعني مثلا قراءة الفاتحة وراء الإمام نقرأ أم لا نقرأ على طول فقه مقارن الفقه المقارن هذا لا يدخل فيه إلا من عرف أصول عرف النصوص وحفظ النصوص وعنده قدرة وعنده ملكة واطلع على أقوال أهل العلم وإلا تكون أنت على أي أساس ترجح يعني لما تقرأ مثلا في مسألة قال فيها مالك وقال فيها الشافعي وقال فيها أحمد ثم أنت تأتي حضرتك وتختار قول من أنت على أي أساس اخترت تقول لي الدليل طيب مالك ما عنده دليل أحمد ما عنده دليل ما هي الأسس اللي أنت تختار عليها أنت هنا ليس عندك أسس ولا عندك عدة إنما هي فقط آه، تخيلات تظن أن هذا راجح وأن هذا مرجوح فلذلك أنت تتبع أهل العلم عندك علماء من الله عليهم بمرتبة الاجتهاد اتبع هؤلاء بناء على ما بينوا لك من دليل ومن برهان وكما سمعت يعني كثير من الناس ما يأخذ مثلا عندنا في الكويت والشباب في دائرتنا لما نقول بن باز يأخذ ابن عثيمين لما لأن أصبح مثل تواتر أن هؤلاء القاصي والداني يشهد لهم بمتانة العلم والتمكن وكتبهم تشهد بذلك فالشاهد يعني الإجابة على هذا السؤال طويل لكن هذا بإيجاز İlim talebesinin e, ilim talep etmeye başladığında öncelikle Kur'an'la başlaması gerekir. Kur'an'a özen göstermesi gerekir. Her şeyden önce Kur'an'ı doğru bir şekilde okumayı öğrenmesi gerekir. Gücünün yettiği kadarıyla Kur'an ezberlemesi gerekir. Ve en azından akideyle ilgili ayetlerin anlamlarını bilip bu konuda yazılmış olan tefsirlere bakması gerekir. Bundan sonra ahkamla ilgili ayetlerle alakalı yazılmış kitaplara bakması gerekir. İkinci olarak Allah Resulü'nün sünnetini bilmesi gerekir. Buna da e, derste işaret ettiğimiz gibi Nevevi'nin 40 hadisini ezberleyerek başlayabilir. Onun dışında diğer hadis kitapları ve bunların şerhleriyle devam edebilir. E, ilim talep ederken ben e, şunu söylemek istiyorum ilme yeni başlayan bir talebenin ilminin başında tutup da mukareneli fıkı öğrenmesi doğru değildir. Çünkü alimlerin kavillerine bakıp e, onlardan hangisinin doğru olduğunu seçecek istidat kendisinde yoktur. Mesela İmam Ahmet'in, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in kavillerine bakıp da birini seçtiği zaman ben bunun deliline binaen seçtiğim dediğinde acaba öbür kavlin delili yok mudur? Bu konuyla alakalı yine alimlerin bir konuda ihtilaf etmiş olması bizlerin de bu ihtilafı taklit etmemiz veya takip etmemiz gerekir mi? Veya alimlerin hangisinin delille ispat ettiğine bakmamız gerekir mi bizim de? Yoksa bu alimdir, bu demişse bunda bir hikmet vardır değil, buna tabi olmamız, taklit etmemiz mi gerekir? Bu bir de bir inşallah يقول العلماء إذا اختلفوا في مسألة هل يلزم علينا أن نتبعهم يعني في الاختلاف أو ننظر إلى الأدلة آه، ونأخذ يعني من عنده دليل إذا كنت ممن عنده علم في النظر في الأدلة تعرف أن هذا الحديث صحيح عندك علم بالحديث وعندك علم في اللغة والأصول تستطيع أن تفهم النص فهذا هو المطلوب أن الإنسان لا يأخذ دينه إلا بدليل وبرهان أما إذا كان ليس لك قدرة فأنت هنا تتبع من سمعت عامة إجماع الناس على تزكيته وعلى الشهادة لا كمثل الشيخ ناصر الآن نحن نتبعه في التصحيح والتضعيف هل نحن في كل حديث نتبعه ونتابعه ونطلع على تفاصيل أقواله لا لكن نحن سمعنا بن باز يزكي بن عثيمين يزكي القاصي اللي يحبه اللي يكرهه الكل يزكي ويشهد له بهالعلم فلذلك نحن نتبعه في آه، بيان هذا أما إذا كان آه، ليس لي قدرة وليس لي استطاعة فهنا عاد لا حول ولا قوة إلا بالله الإنسان يعني كما قال اتقوا الله ما استطعتم يعني يدين الله تبارك وتعالى بما يرى ويشرح الله تبارك وتعالى صدره ويهديه ويسدده فيما يرى ما أجمعت عليه الناس بأن هذا رجل أهل لأخذ العلم منه <coughs> ilmi istidadı olan, hadis ilminden anlayan, ilmin usulünden anlayan e, tabii ki delile bakıp tabi olacaktır. E, Fakat bu istidadı olmayan e, örneğin Albani bizler hadislerin e, zayıflanmasında ya da sahihlenmesinde Şeyh Albani'nin sözünü alıyoruz. Onun sözüne itimat ediyoruz. Bunun anlamı şu değildir. Biz onun her kavlinde, her hadisi zayıflamasında ya da sahihlemesinde e, onun söylediği her şeyi noktası noktasına takip etmiyoruz. Fakat alimlerin diğer büyük alimlerin onu teskiyesine binaen e, Şeyh Albani'nin söylediklerini alıyoruz. Kişi de ilmi istidat varsa e, ilmin usulünü biliyorsa, hadis ilminden anlıyorsa tabii ki e, alimlerin e, delillerine bakacaktır. Ama bu yoksa e, alimin sözünü alacaktır. Şimdi güzel bir soru. Allah razı olsun. Ee, sorulması gereken bir soru. Usul ve furu meselesi ya da usulle reddiye meselesi. Şimdi selefe bakarsanız zaten akidede ilk derledikleri kitapların hep usul olduğunu görürsünüz. Usul. Yani usulü sünneden tutun da pek çok esere kadar. Öncelikle insanın bilmesi gereken hiç şüphesiz ki usul. Nedir o usul? Allah'ın emrettikleri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın emrettikleri ve bunu ulemanın bize aktarma sadedinde ortaya koydukları açıklayıcı sözler. Bunu bileceğiz. Bu bilmeden olmaz. Ha, gelelim reddiyeye. Hep söylüyoruz ilim farz-ı kifaye. Ne delilin farz-ı kifaye? Yani herkes alim olacak mı? Olmak zorunda mı? Herkes İbn-i ilmine sahip olmak zorunda mı? Elbette değil. Herkes konumuna bakacak. İlim talebesi olarak sen eğer insanlara bir şeyleri anlatmak istiyorsa öncelikle usul ilmine yani Kur'an ve sünnet ilmine sahip olman lazım. Ama yok. Yok. Etrafta dolaşan hurafeleri, bid'atleri ya da yanlış akideleri tahsil etmek istiyorsan elbette ki reddiye sanatında ne yapman lazım? Bilmen lazım. Bu hedefle alakalı bir mesele. Hedefle alakalı bir mesele. İkinci soruya gelince <clears throat> o da güzel bir soru. İhtilafları dedik ya iki şekilde kendini gösterir. Eğer delilin sıhhatindeyse zaten sana düşen sayı almak. Yani bugün şöyle bir bakın ihtilaflara. Genelde sayı ile zayıf arasında ne yapar? Tecelli eder. E sen e, sayı olduğunu bildiğin rivayet dururken zayıf olan rivayeti almayacaksın. Ama yok eğer her iki tarafın delili de sahihse ve bu delilin sayı olması da anlayış bakımından bir de ayrıca bir problem doğuruyorsa burada e, hocamızın söylediği gibi e, senin e, ilmin önemlidir devreye çıkar. Eğer sen ilminle, ilminle, ilminle aradaki ihtilaf noktalarını işte hadisin turuklarını bilmek kaydıyla o hadisin şerhinde söylenenleri bilmek kaydıyla ayırt edici noktadaysan e zaten sen e, Onlardan bir tanesini alabilirsin. Bunda bir yok. Şimdi hocam burada ilmin varsa derken e, siz e, hocamızın baştan e, koyduğu kaydelerden birini biraz açarken şöyle bir yaklaşımda bulundunuz. Dediniz ki e, ilim ehlinin birisi Buhari Müslim der buradan delil getirir. Birisi de falan kitap der. Yani burada çok fazla ilim sahibi olmaya da gerek yok herhalde bu konuyu anlayabilmek için. Yani, şimdi yani, eğer Buhari Müslim'in karşısına İbn Abidin'i Reddül Muhtar'ı çıkarmışsa söz, olmaz. Bu söz konusu. Ama Buhari Müslim'in karşısına Tirmizi'yi çıkarmışsa, Darukutni'yi çıkarmışsa e, o da sahihse o zaman problem olabilir elbette. Yani çok fazla ya, elbette. Gibi, yani cahil elbette, elbette, yani. elbette su gelince teyemmüm bozulur. Yani Allah Resulü'nün hadisi karşısında onun bunun iştahının kıymeti yok. Ama bakın ben ne dedim? Demin bir şey kullandım. Eğer delinin saatinde hilaf varsa zaten sen sahihten yanasın. Ama yok. Her iki delilde sahihse işte burada ha, ulemanın akvaliyle gitmek zorundasın. Onu söylemek istiyorum. E şimdi e, yukarıdan zannedersem bacılarımızdan bir soru geldi. Ben Türkçesini okuyayım da hocamıza ben kendisine söyledim, e, tercüme ettim. Diyor ki soruda Bismillahirrahmanirrahim biraz önce Albani'nin yüz örtmenin avret olmadığını söylediniz. Albani'ye göre. Binbazın da avret olduğunu söylediniz Binbaz'a göre. İlmi olmayan bir insana bu iki alimden birine uyması serbest midir? Mesela benim nefsime göre bu alimlerden birini seçmemde bir beis var mıdır? Cevaplarsanız seviniriz. Allah razı olsun. Fadlaş. آه، أولا آه، يعني شيء طيب أن يشاركنا الأخوات في مثل هذا اللقاء وسؤالهن ذكرني الآن بزوجتي أم محمد فهي اليوم وصلت برحلة علاجية أكثر من أربعة أشهر في أمريكا ها؟ أه؟ في أمريكا في أمريكا وهنا طرفة حدثت لي مع زوجتي أم محمد أحب أن أذكرها حتى أرى الابتسامة على هذه الوجيه الطيبة أه كنت آه، دوامي في منطقة نائية فأصلي الفجر وأخذ لي ربع ساعة راحة وألبس ملابسي بسرعة لأن السيارة تنتظرني حتى يكون الدوام في منطقة بعيدة في يوم من الأيام آه، صليت ورديت أريح ربع ساعة فاستيقظت متأخر وخشيت أن تطوفني السيارة فأخذت الغترة يسميها يسمونها هذا الغتره فلبست بسرعة وطلعت وقعدت أسخن السيارة الصبح وأنا أعدل العقال أطالع ولا علي حجاب أم محمد بدل أنا أخذ غترتي لأن الغترة بيضاء والحجاب <laughs> فرجعت وغضبت ورميت عليها وهي مسكينة نايمة ما لقيت مكان تحطين حجابك إلا مع اغتري وفي كبتي قول لهم عني Diyor e, bu soru bana bir şeyi hatırlattı. Hanımım e, Ummu Muhammed'le aramda geçen bir olay. 4 aydır yaklaşık yurt dışındaydı. Sağlık nedenlerinden dolayı. Diyor bir gün diyor uyuyakalmışım diyor. Kısaca özetliyorum. Bir gün diyor uyuyakalmışım diyor. E, iş yerimde uzak. E, servis var, araba var. Uyandım diyor birdenbire. Uyanır uyanmaz diyor. Bir baktım saat geçmiş. Arabanın e, gittiğini, arabayı kaçırdığını zannettim diyor. Hemen diyor üstümü giyindim diyor. E, malum işte üstünü giyinince e, Arapların aleti gutre ve ikal var. Hemen diyor dikkat etmeden diyor başıma diyor aldım diyor bir bezi geçirdim üstüne de ikali koydum diyor. Ama başıma geçirdiğim bez hanımın başörtüsü. <laughs> evet ne yapalım? Ama أما من حيث الإجابة على السؤال أولا يجب على المسلم والمسلمة أن يأخذ دين تدين وطاعة ولا يأخذ هوى والله مثلا نظرت الأخت رأت فتوة من باز حجاب وتغطية وجه في مشقة والشيخ ناصر فتوته سهلة تكشف الوجه وتمشي فما شاء الله اللي لائم الهوى هو فتوته الشيخ ناصر فتأخذها على الأساس هذا لا يجوز ولا يحل هذا تلاعب في الدين بل يجب عليها أن تأخذ القضية بالتدين تكون مثلا اتبعت رأي الشيخ ناصر بناء على أنه ذكر أدلة وبين الأدلة في كتابه حجاب المرأة المسلمة وهذا معه كذلك ليس لوحده إنما هو رأي جمهور أهل العلم في هذه القضية ولذلك أخذت بهذه الفتوى وتركت رأي الشيخ بن باز فيكون اختيار الرأي تدين ونعتقد أنه الحق وإذا التبست علينا الأمور نأخذ بالأحوط أما نأخذ الرأي بناء على موافقة للهوى أو أن هذا الأيسر أو أن هذا الأسهل أنا أرى هذا بالحقيقة خطى غير سديدة في تلقي الدين Evet. <clears throat> Meselelere bakarken meselelere tedeyyün açısından bakmak lazım. Dindarlık. Soruyu soran kardeşimize ve diğer kardeşlerimize tavsiyem şu. Eğer biz bunu dindarlığımızın gereği, inancımızın gereği yapıyorsak <clears throat> bize düşen eee ilmen ikna olduğumuzu, ilmen ikna olduğumuzu ne yapmak? Uygulamak. Ama yok. işte Şeyh Albani'nin fetvası işte bugün koşullarımda iyidir, güzeldir, ben de bunu rahatlıkla uygularım diye bakıyorsa e, Şeyh Bin Baz'ın fetvası da işte ya çok zor işte e, bunu yaparsam başıma her türlü musibet gelir şeklinde bakıyorsa bundan dolayı yapıyorsa bu caiz değil. Ne yapacak? Alacak Şeyh Albani'nin hicap kitabını okuyacak. Eğer delilleriyle ikna olmuşsa onu uygulayacak. Ama yok ikna olmamışsa e o zaman e, Şeyh Binbaz'ın fetvasına bakacak. Yani önemli olan, önemli olan dindarlığının gereğini yapmak. Önemli olan delille iknanın gereğini yapmak. Yoksa kolayına geleni, işte hevasına uyanı, işte telfik vesaire bu şeyleri yapmamak. Evet. Herhalde anlaşılmıştır. Başka soru, başka cihetlerden alalım ondan sonra dönelim. Biraz önce dediniz ki raci, merci meselesi. Bu hususta raci olan görüş hangisi? Ya bu şahıstan şahısa değişir. E, kendisinin dediği şu yani e, şey Albani bu hususta Cumhur'un görüşünü almıştır. Cumhur. E, Cumhur'un geneline göre yani Cumhur'a göre yüz avret değildir. Yüz avret değildir. Ama yani bu e, o bacımızın racih ettiği midir? O kendi takdiri artık. Evet. Var mı başka sorusu olan? Hocam yoksa ben soruyorum. buyur, buyur, buyur. Buyur. Bazen kitap okuyoruz. Yani elhamdülillah delilleriyle hareket etmeye evet. çalışıyoruz. Yani çünkü Kur'an, sünnet, delildir. Kur'an deyince Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyoruz. Evet Rabbül Alemin bu ayette böyle demiş. Sünnet deyince Resulullah'ın işte fiiliyatı, sözleri, hareketleri, <coughs> tavsiye ettiği şeyler geliyor. Bunlar da tabii ki hadis kitaplarında geçiyor. Bazen bakıyoruz, bir kitap okuyoruz yani delilli. Yani o, o bilgiyi delille elde etmek istiyoruz. Yani bunun delili nedir? Yani fetvasının dayandığı kaynağı, hangi ayet, hangi hadise dayandığını bilmek istiyoruz. Fakat altında bazen mesela diyelim yazmış Şeyh Cibril böyle dedi. Tercüme edilirken delil verilmiş veya verilmemiş yok yani delil. Şeyh Cibril dedi ki geçiyor. Evet. Sonra Binbaz böyle dedi, Elbani böyle dedi. Bazen böyle kitaplara rastlıyoruz. Delil sorunca diyorlar ki Şeyh Binbaz'ın adı yetmiyor. Yani isme mi tabi olacağız? Yoksa İmam Ahmet'in ben bir e, fıkıh usulü kitabında okumuştum. İmam Ahmet öğrencisine diyor ki ben sana delilleri söylerken bana tabi ol diye değil, sünnete tabi ol diye bu kaynakları söylüyorum diyor hadisleri. Yani biz burada Tam ilim ehline saygımız sonsuz. Şeyh Binbaz olsun, Elbani olsun. Fakat isimle beraber delil sorunca neden delil söylenilmiyor bazen? Şimdi ben tabii e, öncelikle özet bir şey söyleyeyim. Senin e, Şeyh Binbaz ya da işte e, Cibrin ya da İbni Useymin dedi ki şeklinde gördüğün kitaplar muhtemelen muhtasar kitaplardır. Küçük kitaplardır, risalelerdir. Bunun Mufassal delil, kitaplar değildir. Delil sorunca ismi yetmiyor mu delil? Ee, yani, şimdi senin e, delili sorma hakkın var hiç şüphesiz. Delili sorarsın. Ancak onun e, verdiği cevaba da tepki göstermemen gerekir. Eğer Şeyh Cibrin, İbn Hüseyin ya da işte Şeyh Bin Baz bunu söylüyorsa delile mebni söylüyordur. Onun yeri sadede o küçük kitap değildir. Biliyorsun ciltlerce fetva kitapları var. Orada delilleri zikrediyorlar. Yani şimdi senin sorun burada. Herhalde Şeyh Cibrin'i, İbn Hüseyin'i ya da Bin Baz'ı bağlamıyor. Senin sorun karşıdaki adamın tepkisini bağlıyor. Yani sana Bin Baz yetmiyor mu? Evet. Bunu mu soruyorsun? Evet. Ha, bu noktayı Delil soruyorsun. söylenilmiyor, bir Tamam. baz yetmiyor. هناك يقول بعض الكتب شيخ مكتوب فيه يعني قال الشيخ الألباني أو قال الشيخ بن باز أو قال الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ جبرين في مسألة معينة ولا يذكرون الدليل لما يقول نسألهم يعني إيش دليلهم يجيبون ما يكفيكم يعني شيخ بن باز ذكر بن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو جبريل يعني ما رأيكم في المسألة هذه آه، طبعا آه، لما يسأل العالم يفتي وعندما يفتي ينبغي له أن يدعم فتواه بالأدلة وبعض الأحيان لا ملخص قد يكون يعطيه ملخص لأنه يرى أن هؤلاء لو بين لهم مو... مع الدليل لا يدرون أين موضع الاستدلال في الدليل فهنا يعني يكون آه، ليس من الصواب أني أتكلم في الموضوع هذا لكن لو ذكر الدليل يعني كطريقة الشيخ بن باز يعني عندما يفتي آه، عليه كفارة ويأتي مثل بآية بالآية اللي تدل على ذلك آه، أو هذا لا يجوز ويأتي بالدليل هذا فيه بركة وفي خير وفي تدريب للعامة أن أن أن يرتبطوا بالكتاب وبالسنة ولو أن في بعض الأحيان لو سألنا هذا اللي عرضنا عليه الدليل أين موضع الاستدلال في النص ما يدري هل هو استدلال بالنص آه، في إشارة بالفحو لأن النص في الاستدلال فيه في درجات كما هو معروف يعني ف لكن إذا كان هذا الذي يسأل آه، عنده ما تيسر من العلم فمن حقه أن يسأل وكذلك على الشيخ وعلى طلبة الشيخ ألا تضيق صدورهم ألا يضيق صدره لأن طلب حق قد يكون ليس له مثلا لكي يقنع الآخرين يريد أن يزداد اطمئنان يريد أن يزداد آه، إيمان وثبات هذا أمر آه، من حقه Diyor ki hocamız alime düşen bir meseleyle alakalı fetva verdiğinde ya da bir şey yazdığında delili zikretmesidir. Delili zikredilmelidir. Yani o mesele delili zikre, şey yapılmalıdır, desteklenmelidir. Ama bazı durumlarında belli nedenlerden dolayı işte özet eser olabilir ya da e, meselede hilaf olabilir. Delili verdiğinde e, karşı tarafın ki avamdır bu. O delilin ifade ettiği anlamı çıkarması zor olabilir. Bundan dolayı diyor bazen delil vermeyebilirler diyor. Ama diyor ana kaynaklarına döndüğünüz zaman diyor yani işte o özet kitap değil de o konunun daha etraflıca ele alındığı eserlerine döndüğünüz zaman diyor orada zaten delilleri ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz diyor. Burada alimin bir kusuru yoktur. Ha, gelelim e, işte yani binbazın zikredilmesi ya da cibrinin zikredilmesi sana yetmiyor mu diyen arkadaşa diyor ki yani e, bunu şeyh bile söyleyemez diyor. Bunu şeyh bile söyleyemez. Yani binbazın kendisi bile, cibrinin kendisi bile söyleyemez. Yani cibrin şunu diyemez. Benim adımın zikredilmesi yetmiyor mu? Ya da işte İbn Useymin diyemez. Benim adımın zikredilmesi yetmiyor mu? Hele talebelerinin demesi zaten ne değil? şey değil. Yani doğru değil. Daralmamalılar bundan dolayı. Sıkılmamalılar. Herkesin delil sormaya hakkı var. Ama bir şartla. Karşı tarafı rencide etmeden, tenkis etmeden. Yani bunda bir beis yok diyor. Sorabilirsin delil. Delil sorabilirsin. Aldık mı cevabınızı? Bir şey sorabilir miyim? Buyur. Seferle alakalı. Ölçü ne olmalı ve ne kadar zamanda sefere... Bu konuya girmeyeceğiz. Bu konu uzun bir konu. Evet. Hocam, evet. E Necmi Hocam benim sormak istediğim şu. Hocam şimdi e, ağırlıkta biz cemaat olarak Buhari Müslüm Sünne kitapları okuyoruz. Evet. Şimdi hocam ben açtım kitabı. Kitapta diyor ki Allah Resulü sol ayağıyla tuvalete girdi, helaya girdi. Girerken şu duayı yaptı, çıkarken bu duayı yaptı. Abdest alma şeklini hadislerde bize olduğu şekilde geliyor. Ben bu hadisi okuyorum, hayatımda tatbik ediyorum. Ama geliyorum bir hadise, Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Bunu da telefon açıyorum, hocam diyorum, ben bu hadisi anlamadım, bu hadisi nasıl anlamam gerekiyor? Böyle hadisleri de hocalarımıza soruyoruz. Bu metot yanlış mı hocam? Evet. يقول يا شيخنا لما أقرأ مثلا صحيح البخاري أجد فيها نصوص حول مثلا آداب الخلاء الدخول باليسرى والدعاء أثناء الدخول والخروج أنا يعني أقرأ وأطبق وأيضا صفات وضوء النبي لما أقرأ البخاري يقول أنا أفهم وأنا أطبق يعني أتوضأ كما ورد في صحيح البخاري وهناك بعض الروايات مثلا مثل إن الله خلق آدم على صورته ها. مثل هذه الألفاظ أو الروايات أنا أتصل بالمشايخ وأسأل وأنا آه، أفهم آه، الأحاديث هذه على ما يقولها العلماء هل بين أسلوبين فرق أو في أحدهما خطأ فهمت؟ يعني يقرأ ويفهم بس مثل صحيح البخاري من الترجمة إيه. يقرأ مثلا آه، آداب الخلاء ويفهم ويطبق بدون أن يسأل إلى العلماء بصفة وضوء النبي يقرأ ويفهم بدون أن يسأل العلماء ومثل أن الله خلق آدم على سورة الرحمة يتصل أو يسأل العلماء فهمت إيه. المقصود؟ صح آه هو الأصل أن العلم يؤخذ بالتلقي من أهله هذا الأصل آه، والإنسان كونه يستقل بنفسه ويظن آه، أنه عنده القدرة والكفاية أنه يفهم الأحاديث هكذا دون أن يدرس اللغة العربية حتى آه، دون أن يدرس أصول الفقه إذا ما هي مهمة أهل العلم مهمة أهل العلم البيان صحيح هناك في أحاديث قد يجد الإنسان فيها سهولة يعني مثلا من صلى البردين دخل الجنة هذا حديث سهل لكن أحاديث الأحكام لا فيها صعوبة هذه بحاجة لأهل العلم كيف تستنبط الحكم هل هذا الحكم واجب مستحب حرام مكروه هذه أمور آه، ما أظن يعني بكل سهولة الإنسان يقدر يستطاع يستنبطها وهو لم يدرس أصول الفقه لأن قد يوجب على نفسه شيء وهو ليس كذلك وقد يكون الحديث هنا منسوخ أو قد يكون عام وخاص مطلق ومقيد يعني هكذا فقط يدخل بهالطريقة هذه ويقرأ نحن نقول أنت معذور إذا ما في في من تتلقى وتدرس عليه أو أن عندك القدرة والاستطاعة إذا كان عندك قدرة واستطاعة نعم شق طريقي ولكن نصيحتي أن دائما الإنسان يتلقى العلم من أهله وأنا أتكلم عنه في حياتي يعني كل ما أقرأ كل ما أطلع آه، أجد نفسي أني في آه، في نواحي كنت أجهلها يعني مثلا كنت إذا رأيت شيخ مثل هذا شيخكم لابس منطرون يسقط من عيني شيخ ولابس لبس اليهود والنصارى هذا لا خلاص بينما لما قرأت لذلك كنت سافرت أوروبا لابس دشداشتي إلا الحين طبعا جايكم لأنه جاي يومين ثلاثة ولا عشان كشخنا ببنطلون يا ف لكن لما قريت ابن عثيمين بين اني الحين لما اجيكم في بلدكم ولابس هاللبس هذا وقاعد هذا لبس شهره الانسان يلبس هذا اصبح لباس ما هو لبس يهود ونصارى فقط اصبح الاتراك مسلمون وهذا هو لباسهم الهنود آه، اصبح كذلك شبيه آه، المصريون اصبح اللباس الرسمي لهم ما اصبح يعني لباس يهود ونصارى وكنت اتشدد في القضيه بناء على قراءة الأحاديث آه، لا تتشبهون باليهود والنصارى ماشي لكن لما هنا اطلعت بالحقيقة ريحت نفسي لذلك سفرة من سفراتي عندما ذهبت شريت بنطلون وكشخت وذهبت وفعلا أشعر براحة يعني لأنك تمشي في البلد والعالم كلها تطالعك وتحس شوي ضغط نفسي عليك Evet, e, soru güzel diyor. Sorun cevabı şu şekilde. İlim diyor ilim ehlinden alınır. İlmi ilim ehlinden alacaksın diyor. E, Arapça olmadan, usul kaidelerini bilmeden doğrudan kitaplardan ilmi almak e, doğru olmaz diyor. Çünkü o zaman diyor ilim ehlinin rolü ne olacak? Özellikle diyor ahkam hadisleri. Ahkam hadislerini anlamak herkesin harcı değil. Çünkü ahkam hadisleri <clears throat> Arapçayı, onun şerhini, işte mensuh, nasih, am, has, mutlak, mukayyet gibi pek çok şeyi bilmeyi gerektirir diyor. O bakımdan bu hususlarda da ilim ehline danışmak gerekir. He, ama yaşadığın bölgede eğer ilim ehli yoksa yani okuduğunun anladığının doğru olduğunun sağlamasını yapacağın bir insan yoksa diyor o zaman diyor mazursun yani mazur görülürsün. Ama eğer varsa diyor ilim ehlinden almakta fayda var diyor. Mesela örnek veriyor işte diyor e, başından geçen bir olay. Ben diyor ilim tahsiline ilk başladığım dönemde diyor pantolon giren, giyen birini görseydim işte beni örnek veriyor hemen gözünden düşerdi diyor. Yani bu nasıl alim pantolon giyiyor ya da nasıl ilim adamı pantolon giyiyor hiç ilim adamı pantolon giyer mi? Ben diyor onun için diyor yurt dışına yaptığım e, yolculuklarda diyor e, şey yapardım diyor işte Arap elbisesiyle şey yapardım diyor özellikle gezerdim. Ancak diyor daha sonra diyor İbn Useymin'in fetvasını Görünce diyor, okuyunca diyor ki İbn Hüseyin fetvasında şöyle diyor. Kim ki diyor o beledin, o işte e, halkın e, gayrına bir elbise giyerse o şöhret elbisesidir. Caiz değildir. Sünnet olan o halkın elbisesine uymaktır. Daha sonra diyor fikrim değişti. Yani e, örnek olarak veriyor. Demek istediği şu, tavsiyem şu diyor. E, abdest meselesi de ahkama giren bir meseledir. E, onun içinde de diyor e, farklı rivayetler olabilir. Onun için diyor ilim ehline sormak lazım. İlim ehline sormak demek e, bütün ilim ehline sormak demek değil elbette. Yani kastettiği şu diyelim namaz meselesi. Namaz. Namaz. E şimdi namaz kılacağız. <clears throat> e şimdi namazı sadece Buhari'den çıkarmak mümkün değil. Eğer namaza yani namazda Buhari'ye Müslüme e, müracaat edersen Subhaneke'yi ne yapamazsın orada? Bulamazsın değil mi? Bir örnek. Yani bunlar benden ziyade. Yani bir Albani'nin kitabına ne yapabilirsin? Dönebilirsin ama Albani'nin kitabına dönmen seni Buhari Müslim okumaktan ne yapmaz? Men etmez. Ama öyle meseleler vardır ki onu Buhari Müslim'de doğrudan bulamazsın ama <coughs> Albani'nin kitabında Üstüne ziyadelerle bulursun. Kutni'den bulursun, İbn Huzeyme'den bulursun, İmam Ahmed'in Müsned'inden bulursun, İbn Evi Şeybe'den bulursun, Abdurrezzak'tan bulursun. Yani bir meseleyle alakalı bütün delilleri ne yapmıştır? Cem etmiştir. Bunların içinde am olanı vardır, has olanı vardır, mutlak olanı vardır, mukayet olanı vardır. Bazı lafızlarında şuzuzluk olabilir vesaire. Onun için diyor, ilim ehlinle e, yürümek çok daha elverişlidir diyor, iyidir diyor. Evet. Ama bu demek değil okumayacaksın. Okuyacaksın. O ayrı. Evet. Bismillah. Ben bir konu hakkında bir şey diyeceğim. Hocam evet. e, tebliğ açısında tebliğçinin devamlı çalışması çalışacağını söylemişti. Evet. E, şimdi bu e, baktığımızda Türkiye'de 150 tane resmi cemaat var. Bu avan tabakası için bir artı mıdır, eksi midir? Nasıl resmi ben bilmiyorum. 150 tane resmi derken? Resmi olarak yani. He. Yani anlamadım. Soruyu bir daha tekrar. Yani, şimdi resmileşmiş vaziyette 150 tane cemaat var. Tamam belirli bir şekilde bu cemaatlerden kendilerini belirli bir şekilde tebliğci olarak yansıtıyorlar. Şimdi avam tabakası için bunlar bir artı mıdır, eksi midir? <coughs> resmi olmaları mı? Hayır, resmi olarak değil. Yani kendini tebliğci olarak söylüyorlar. Biz de elhamdülillah kendimizi tebliğci olarak söylüyoruz. Şimdi e, bilmeyen avan tabakaları için bu kadar cemaatlerin olması, bu kadar tebliğcilerin olması bir artı mıdır yoksa eksi midir? Evet, yani bunu hocaya sormaya gerek yok. Çünkü bu doğrudan bizi bağlayan, böyle sorulara cevap vermiyor hocamız e, bizi bağlayan yani e, hilafın özellikle e, itikada varmış herhalde artı olmaz ama eğer küçük meseleleri kastediyorsan, küçük ufak tefek meseleleri kastediyorsan artı olabilir ama e, Türkiye'deki cemaatler arasındaki hilaf aynı zamanda akidevi hilaftır. Bu daha kötüdür. Yani şöyle bakalım olaya. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde kendisi mutlak otorite değil mi? Daha sonra sahabe her ne kadar hilaf ettiyse de sünnet aralarında vardı. Akidede hilaf ettiler mi hiç? Hiç sen sahabenin akidede hilaf ettiğini duydun mu? Duymadın. Ama fıkhi meselelerde bazen ne yaptılar? Hilaf ettiler değil mi? Peki neden akidede hilaf etmediler? Çünkü Cehem bin Safvan yoktu. Cevap bin Dirhem yoktu. Vasıl İbni Ata yoktu. Bunların hiçbiri yoktu. Ne zaman ki bunlar çıktı akidede hilaf başladı. E bugün de e, o ekol ama öyle ama böyle işte hulülcüler yani vahdeti vücutçular belli bir şeyi temsil ederek geliyorlar. İsim sıfatı inkar edenler belli bir şeyi temsil ederek geliyorlar. Hali bu laf yani vatandaşın lehine değil. Aleyhine. Şimdi hocam şöyle bir şey sorayım ben. Ee, şimdi ilinde beni ister öğrenci olarak düşünün veya e, dinleyici olarak düşünün. E, şimdi bazı itilaflı konularda örneğin Sait abinin sorduğu meselede örneğin e, Binbaz Bin Laden için bu eylemler için şehadet eylemleri diyor veya intihar eylemleri dendiği zaman Binbaz ona harici diyor. Veya diğer bir şekilde biraz önceki hocamın dediği konuda e, namazın terkine tekfir ediyor, diğer alim etmiyor. Veya işte yüzün örtülmesi. Bu konudaki itilaflarda örneğin şöyle bir örnek daha vermek gerekirse şu anki Türkiye'nin bir gerçeği var. Bir kesim oy verdiğin zaman Mayda Sözlük göre dinden çıkarsın diyor. Birisi yazı e, veya oy kullanılır diyor. E, yani bunun birçok örnekleri çoğaltılabilir. Şimdi bu tür itilaflı meselelerde e, karşıdaki gruplara karşı bizim yaklaşımımız ne olacak? Bu birincisi. ikincisi, e, şu an bilmiyorum gerçi bu konuyla pek alakası yok ama örneğin şu anda hocamızın kuvvetli olmasından dolayı ben bunu soracağım. E, kuvvette selef bir partinin mecliste olması. Bunu nasıl görüyor? يقول الشيخ هناك فروق بين فتاوى المشايخ يعني يعني مثلا كما قلت يعني عند إمام أحمد تارك الصلاة كافر وعند الشافعي ليس بكافر أو عند بعض العلماء آه، بن نادم مثلا مجاهد وعند الشيخ بن باس هو خارجي أو آه، هناك من العلماء من يجاوز فيهم التصويت هناك من من العلماء لا يجاوز التصويت في الانتخابات أو هناك من من العلماء يجاوز فيهم دخول البرلمان وهناك علماء لا يجاوز يقول الشيخ كويتي وأنا اعرف هناك في الكويت في المجلس آه، إخوة مسلمين موجودين يعني كيف يقول يعني يكون ابتهاجنا حول أنتم الأتراك تريدون أن تتعلمون دين الله في هذه الليلة كلها Siz diyor e, Türkler diyor bu gece Allah'ın dininin hepsini öğrenmek istiyorsunuz herhalde. Kır sual hal kıbrası <laughs> Her sual diyor böyle. نحن أجبنا على سؤالك في ثنايا الكلام يعني عندما يجتهد علماؤنا الذين نرجع إليهم في الفتوى وفي أمور الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هنا عاد ننظر آه، إذا كان آه، الخلاف سائغ هناك الخلاف قسمين خلاف سائغ فهنا لنا أن نأخذ بالرأي الآخر يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين أفتانا بالدخول آه، وجواز الدخول في الحياة البرلمانية ونحن أدرى في بلدنا واقعها ورأينا إذا تركنا الدخول تترتب أضرار أكثر آه، مما هي موجودة فرأينا أن هذه الفتوى يعني بناء كذلك على ما حبانا الله تبارك وتعالى بما تيسر من العلم نرى أن هذه الفتوى أنسب وهذا الاجتهاد لأن هذا قضية اجتهادية اجتهاد نرى هو الأنسب يعني هذه القضية تندرج تحت القضايا اللي قلتها اللي بحاجة بالحقيقة إلى تحقيق وإلى تحضير وإلى إعداد درس لعلاج هذه القضية من كل نواحيها الخلاف السائغ الخلاف آه، الغير سائغ آه، الخلاف اللي تنعقد عليه آه، موالاة ولاء وبراء والخلاف اللي ما ما يعقد عليه ولاء ولا يعقد عليه براء كما قلنا هذه قضايا كلها لابد من بيانها لكن نحن كما قلت نأخذ فيما نعتقد أنه آه، أقرب آه، الاجتهاد للحق والصواب فلذلك اخترنا في الدخول في مثل فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك فتوى الشيخ بن باز استفتينا وأفتانا وكذلك في أول مرة دخلنا فيها آه، ذهب بعض إخواننا واستشاروا الشيخ وكذلك يعني أشار فيما نقل لبعض إخواننا الثقات أشار علينا بأن آه، يجوز لنا أن ندخل وكذلك فتوى في الإجازة في الجزائر في فتوى في الجزائر في حتى ممكن موجود في الأشرطة آه، في دخولهم آه، في التصويت وفي الانتخابات على يعني فيما أتذكر والله أعلم Şimdi tabi bu sorulara cevap verirken e, iki kavram üzerinde durmak lazım. Bir tanesi Hilafı mümkün olan şey yani hilafı caiz olan şey ve hilafı caiz olmayan şey. Yani eğer hilafı caiz olan şeyden bahsediyorsak ki işte bu hilaf dediğimiz gibi ya delille alakalıdır ya da delilin anlaşılmasıyla alakalıdır. E, caiz olan şey ise eğer bu hilaf <coughs> bu hususta e, alimlere sorulabilir. Alimlere sorulabilir. Hangi alimlere? E, selef akidesine sahip Kur'an ve sünneti bilen alimlere sorulabilir. İşte örnek olarak e, parlamentoya girme meselesini gündeme getirdi. Yani burada diyor e, her ülke her ülke bu işin zararına ya da faydasına bakarak karar verir ama bunu yaparken de alimlere sorar. Mesela biz diyor gittik İbn Hüseyin'e sorduk diyor. Şey İbn Hüseyin bize e, faydalarından bahsetti, zararlarından bahsetti. Sonuçta diyor biz kendisine oradaki ortamı, durumu açıkladığımız zaman diyor bize cevaz verdi, girebilirsiniz dedi diyor. Aynı şeyi Cezayir içinde e, verdi diyor. Yani demek istediği şu, yani bu hilafı mümkün olan meseledir. Ha. Burada alimlere dönmek gerekir. Ha. Ama Şeyh Albani'ye göre caiz değil. Ha. Burada diyor önemli olan diyor, bu farklı iki fetvanın diyor, e, o ülke alimleri ya da ilim ehli tarafından e, işletilmesi. Yani e, hangisi maslahatı gerektiriyorsa, hangisi durumu daha iyi özetliyorsa onun alınması. Ben bir örnek vereyim eğer e, mümkünse. Hiç böyle siyasi meselelere girmeden cenaze namazında tekbirlerde el kaldırma. Cenaze namazında tekbirlerde el kaldırma. Şeyh Albani'ye göre cenaze namazında tekbirlerde el kaldırılmaz. İlki hariç. Şeyh bin Bazar İbn Hüseyin'e göre Hanbeli Şafi mezhebi de böyledir. Cenaze namazında tekbirlerde el kaldırılır. <clears throat> Şeyh Albani'ye soruyorlar diyorlar ki neden cenaze namazını diğer namazdan ayırdın? Neden? Yani diğer namazlarda el kaldırılıyor. Ha, neden cenaze namazında el kaldırılmaz diyorsun? Diyor ki çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam'dan onun cenaze namazını merfu olarak peygamberin fiilinden Aleyhisselatü vesselamın fiilinden rivayet edenler hiç el kaldığından bahsetmemişler. Sadece bir rivayet var elimizde sayı olmakla beraber diyor. O da İbni Ömer'in eylemi. İbni Ömer cenaze namazında el kaldırırdı diyor. Anladık mı? Ha. Şimdi Şeyh Albani merfuda varit değil diye almazken Şeyh Bin Baz ve İbni Hüseyin'in İbni Ömer el kaldırdı diye e, o da kendi hevasından bir şey yapmaz ha mantığıyla yola çıkarak el kaldırıyor. Peki bize düşen ne? E demek ki bu meselede ne var? Ferahlık var değil mi? Bu meselede ne var? Ferahlık var. Bu da sabit, bu da sabit. O halde e, Türkiye'de hangisi var? Türkiye'de hangisi var? Kaldır, ne yapıyor insanlar? Kaldırmamak. E kaldırmıyor. Sen de kaldırmazsan <coughs> hiçbir beis olmaz. Yani bunlar hilaf-ı caiz olan meselelerdir eğer delil muacihesindeyse. Ama söylediğin o Bin Laden örneği burada hilaf yok. Ümmeti Muhammed'in bütün alimleri Bin Laden'in harici olduğunda ittifak etmiştir. Ha, ihvani Müslümini kastediyorsan biz onu onun içine almıyoruz. Ha, Ama işte meclise girmek odur ya da budur. Bunlar dediğim gibi yani e, alimden alime değişebilecek meselelerdir. Ha. Birine göre caiz olan diğerine göre caiz olmaz. Ama caiz olmayana göre de giren kafir olmaz. Çünkü o caiz olmayan yani şimdi bakın meselelere bakarken şöyle e Albani caiz değil dedi. E Albani caiz değil dedi ama Aynı Albani geçen derste ben burada bunu işledim. He. Bir insan masiyetinden dolayı asla ne olmaz dedi? Kafir de olmaz dedi. Aynı Albani namazın terkini küfür görmedi. Aynı Albani ameli imanın kemal şartı saydı. Anlıyor musunuz bu dediklerimi? Aynı Albani ameli imanın kemal şartı saydı. Sıha şartı saymadı. Yani bu ne demek? Albani meclise girmek caiz değildir dedi ya da Şeyh Mukbil meclise girmek caiz değildir dedi ama hiçbir zaman için ne girene kafir dedi ne de oy verene kafir dedi. Ama ne gariptir ki bu meselenin bu yönünü alanlar öbür yönüne hiç bakmıyorlar. Anlatabildim mi? Yani böyle fetvalarla hevana göre oynamayacaksın. Tam naklet. Bir kısmını alıp bir kısmını almamazlık yapma. O zaman derviş gibi olursun. La takrabu sala. Yani, olaylara böyle bakmak lazım. Ehli sünnet gözüyle bakmak lazım. Arkadaşlar geç oldu. Bir soru alalım kapatalım. Geç oldu. Geç oldu çünkü yoldan da geldik. Saat 11 oldu. Buyur. Hocam şimdi e, davet, hocamız ne zaman anlatıyordu ilk etapta alimlerin hani avamın davet ederken hani alimlerin ilimden yani da, alimlerin sorumlu olduğunu avamın da yani dedi kendi gücünüz. He, kendi gücünüz nispetinde. Şimdi mesela şöyle dersek. Şimdi akidevi olarak Türkiye'de ehli sünnet baktığımız zaman anlatabiliyor muyum? Yani son zamanlarda işte Suud'da okuyanlar işte onları biraz çekersek şöyle demek istiyorum. Bizim verdiğimiz davet insanların ücret midir değil midir? Yani tevhid hususunda. Ben anlamadım sorunu. Şimdi akidevi olarak diyorum hocam. Hı. Bizim ülkemizde akademik dersler yapılmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani son zamanlarda Suud'da okuyanlar yani, yani son onları ayırıyorum yani hani bu tevhidin Türkiye'ye yine yine gelmesiyle şimdi biz öğreniyoruz bunları. insanlara anlatıyoruz. Bu bizim anlattığımız insanlara ücret midir değil mi? Ücret olarak... He yani e, o arkadaşlardan öğrendiğini anlatman insanlara hüccet midir derken yani ne demek hüccet midir? Şu, arkadaşımızın sorusuna binaen... Ama dur bir dakika şimdi. Hüccet midir ben anlayamadım. Yani ne demek hüccet yani midir? Hüccet midir hocam? Onu anlıyor. Avamız diyor hocam yani. Biz ilim hocam, talebesiyiz. ilim öğrenmeyiz. Ha, anlatabilir miyiz mi demek istiyorsun? Anlatıyoruz da yani insanlara yani hüccet olarak yeterli miyiz değil miyiz yani? Hani bir de en azından kabirlere gidip yalvaran bir insana. Anladım. Bu insana gidip anlatıyoruz. Hı. Hani ilmin çerçevesi. Evet. Bu bağlamda hocam aynı soru benim başımdan bir olay geçti de e, imamın e, Veysel Karan Camii e, Bursalılar bilir. O imamın ardasında namaz dururken imam şöyle bir şey dedi. Döndü cemaat arkasını. Şefaat senden ya Resulallah dedi. Ben tabii namazımı kıldım. Ondan sonra imamla konuştum. Bu bağlamda soruyor. Aynı soru yani ücret mi? Ben konuştum imam, imamla. İşte bunun şirk olduğunu, şefaat Allah'tan istenmesi gerektiğini anlattım. Ondan sonra e, Diyanet'le de aradık. Diyanet de onu ikaz etti. Ondan sonra bunun böyle söylenmeyeceğini şey yaptı. Yani arkadaşımızın da sorusuyla aynı. Yani bu hüccet ikame oldu mu artık o imama? Yani veya da bakın. Şimdi bak hüccet ke- şimdi bakın. <laughs> Şimdi hüccet, hüccet kelimesini özellikle söyleyeyim. Hüccet ikamesi, hüccet ikamesi apayrı olaydır, tebliğ apayrı olaydır. Eğer bir insan en az ilim talebesi değilse hüccet ikame etmemelidir. Ediyorsa da ettiğine hüccet ikamesi demeyecek. Ne diyecek? Tebliğ diyecek. Yani şimdi arkadaş onu sormuyor. Arkadaş onu sormuyor. Elbette sen yanlış gördüğünü ne yaparsın? Söylersin. He. Ve kendi bildiğin delilleri de ne yaparsın? Sıralarsın. Ama hüccet ikamesi bir meseleyi daha gündeme getirir. O da ne? Karşı tarafa yeterli ilmi verdin mi? Onun anlayacağı şekilde anlattın mı? Ve meseleyi anladı mı? Ve bunun sonunda da ne gerekir? O adamın bu dünyadaki ve ahiretteki ne? Durumu gelir. Hüccet ikamesi neyi gerektirir? Hükmü gerektirir. O senin yapacağın bir iş değil. Ama sen tebliğ yaparsın. Sen bildiğini anlatırsın. Belli bu anni velev hayır. Benden bir ayet de olsa ne yapın diyor aleyhissalatü vesselam? Tebliğ edin. Heh. Şimdi hocama soracağın nokta ilim talebelerinden aldığın ilmi insanlara anlatıyorsun. Şöyle hocam ben ulemanın kitaplarından okuduklarımızı mesela. Tamam. Hüseyin, tamam. Bilmem, tamam. Bunların kitaplarından okuduk mesela. Tamam. Mesela arkadaşım dediği gibi hani kendini hoca olarak ispat eden insanlara mesela. Tamam. Yani babamdan alıyorum hani. Tamam. Sadece cemaat, e, cami cemaatine gidip bana tevhidi anlatıyorsun ve o senden reddediyor. Anlatabiliyor muyum? E, tamam. Yani burada soruyu bana ver. Burada demek istediğim hani biz Hani oyun sana oyun susturucu tulaştı mı? Yani hala cahil mi? Onu soruyor yani. Ya bu şimdi farklı bir olay. Ya. Bu çok farklı bir olay yani arkadaşlar. Çok farklı bir olay. Onun yeri şimdi değil. Onun yeri şimdi değil. O farklı bir olay. O uzun bir olay. O hem akidevi bir olaydır hem de fıkhi bir olaydır. Ama he, he, şimdi bunun seferi meferi yok. evet, evet. Bunun seferi falan yok. Burada kastedilen şudur. Bu hususta yeterli ilme sahip olmak ve ilmi anlatma metotlarını bilmek Karşıdaki insanın durumunu bilmek. Bak demin e, Bilgin abim soru sordu. Dedi ki sadece dedi, usulü bilmemiz yeterli midir? Yoksa ona reddiye verebilme ilmine sahip olmamız mı lazım? Sen orada hüccet ikame ediyorsan işte usulü bilmen yeterli değil sadece. Onun bildiklerini de bilmen lazım. Yani nedir onun bildikleri? Diyelim maturidi akidesine göre bunu söylüyor. Maturidi akidesini de bileceksin ve onun kusurlarını ve onun he, tevhidle çelişen noktalarını da bileceksin. Ve adam onu zikredeceksin. Ama yok sadece bir ayet bir hadis okursan sana der ki bu ayeti sen böyle anladın. E hadisi de başkası böyle anladı. Bu yeterli olmaz. Bu yeterli olmaz. Burada işte hilaf ilmini bilmek lazım. Ve ona göre ha. delil Elbet, elbet. İşte hilaf ilmini bilmek lazım. Ya da onun delilini bilmek. Onun delilini bilmek için kitabı okumak lazım. Değil mi? Son hani aynı konuda evet. şey bağlı. Karşıdaki insan akidesini diyorsun hocam. Maturidi akidesi. Mesela onu akide anlatıyorsun tamam mı? Mesela Allah Azze ve Celle'nin yedi kat arşının üzerinde olduğunu, mesela ne diyeyim, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları iptal etmemeyi, bunları anlatıyorsun. Yani ehl sünnetin inancının bu olduğunu anlatıyorsun. Ama karşındaki insanın akidesini biliyorsun bu arada. Şey bak burada bunu bana mesela İmam Maturidi diyor ki Şimdi bak ben başımdan geçen bir olayı anlatayım daha iyi o zaman şey yapar. Uzatmaya gerek yok. Şimdi bir müftüyle tartışıyorum. Bir müftüyle tartışıyorum. Mesele geldi dayandı cari hadisine. Müslim rivayetine. Döndü dedi ki bana hoca dedi sen hadisçisin dedi. Bak Buhari rivayet etmemiş dedi. Bir bildiği var elbet. İş Müslim'e kaldı. E Müslim'de de zayıf hadisler var. Ben de durdum dedim ki kastın ne? Kastın ne? E dedi cari hadisi dedi sahih değil. Dedim ki ben sana cariye hadisinin Müslim'deki lafzının aynısını tıpa tıpını Sadece tariki farklı olmak kaydıyla. İmam Ebu Hanife'nin müsnedinde 5. rivayet olarak gösterirsem ne diyeceksin? Şimdi durdu. Müslim'in bir hadis niye zayıf olur? Senedinden dolayı zayıf olur değil mi? Yani metni bir kenara koyun o illet. O çok hafif bir illet. Şimdi Müslim'in senedi zayıf. E peki İmam Ebu Hanife'nin müsnedindeki senet ne? 150'de ölmüş hicri. Arada en fazla iki kişi var. En fazla. Dedi ki İmam Ebu Hanife dedi böyle bir şey rivayet edemez. Ha. Dedim ki yani o zaman gidelim herhangi bir kitapçıya. Hani benim tabam, benim baskımı belki makbul görmezsin. Ha. Der Saadet Yayın Evi. Çok eski bir yayın evi. Ha. Gittik. Der Saadet'in Müsnedebi Hanifesini aldık Harizmi'nin. Orada beşinci değil yedinci rivayet okudu. Bir üstündeki lafza bakıyor, bir bundakine bakıyor. Tıpa tıpa aynı. Şimdi durdu. Allah Allah dedi ya. Şimdi zayıf diyemez. Zayıf derse mezhep çöker. <laughs> durdu. Bak dedim bu hadisin neyi? Rivayeti. Bir de dedim bunun dirayeti var biliyor musun? O da fıkıl ebsatta. Allah'ın semada olduğunu anlatırken İmam Ebu Hanife aynen o işte siyah cariyeden bahsediyor ve bu hadisi getiriyor. Yapma ya dedi. Ha dedim. E nereden bulabiliriz? Dedim Marmara İlahiyat Vakfı'nın kitaplarına itimat eder misin? Ederim dedi. Onlar bizim hocalarımız. Hemen biliyorsun İmam-ı Azam'ın beş eseri. <coughs> Açtık oradan okudu. Allah Allah. ya biz Nesefi akidesini okurken bunları öğrenmedik ki dedi. Taftazani okurken bunları öğrenmedik dedi. Kafası karıştı. Bak bu da bir üslup değil mi? Ama sen yok Müslim'deki bütün hadisler sahih desen. Ne olacak? Adam Müslim'deki bütün sayı hadislerin kaçta kaçını uyguluyor? Namaza bak namaza. Buhari ve Müslim rivayetlerine bak. Kaçta kaçını uyguluyor? Uygulanmıyor hocam. He, demek ki demek ki he, işte hüccet ikamesi için hilaf ilmini de bilmek lazım. Yani karşıdaki insan avamdan olur. Hep ben şunu söylüyorum. Adam avamdan, avamdan, avamdan. Hiçbir şey bilmiyor. Ya diyor sen diyor ya diyor senin diyor bu aldığın delil mürsel diyor. Mürsel hadis zayıf hadistir. Adam diyor ki mürsel benim eniştemin adı. mürsel diyor benim eniştemin adı. Yani demek istediğim şu insanların anlayacağı şekilde konuşabilmek için bir ilme sahip olmak lazım. Şimdi şimdi Arabistan'dan gelen bir şeyhin kalkıp burada bir maturidi ile tartışması doğru değil. Ben engel olurum. Neden biliyor musun? Arabistan'dan gelen adamın burada maturidi şeyle tartışabilmesi için en az o maturidi kadar maturidi akidesini bilmesi lazım. Yoksa tartışamaz. Yanlış olur. Ama bakın Bibi Teymiye'ye herkesi kendi silahıyla duman etmiş. Herkesi kendi silahıyla. Şöyle bir eserlerine bakın. Bir bakın eserlerine. İşte Mecmul Fetava'nın ilk 9 cildine şöyle bir bakın. Diyeceksiniz ki bunun hiç işi yok muymuş? Bu kadar kitabı okumuş. E onun mühimmesi o. Elbette sen ben öyle olamayız. Ama işte hüccet ikamesi böyle olur. Hüccet ikamesi böyle olur. Bu sadece bir misal. Sadece bir misal. Yani bir delil zikretmeyle, iki delil zikretmeyle bu iş olmuyor. Olmuyor. Evet. Hocam bazı ulema hani şöyle adetler diyor ya, hani kusura bakmayın bunun sorumlu kasıt buydu. Bir delil sünneti varsa bir beldede, o bütün belde diyor yani hüccet ulaşmış yani ehli sünnet bir kişi olsa dahi. Yani onlara davet vermese dahi. Hayır hayır hayır öyle değil. Eğer öyle olsaydı tevil kapısı tevil kapısı tevil kapısı tekvirin önünde engel görülmezdi. Öyle değil. Tevil varsa tekvire engeldir bu değil mi? Tevil varsa tekfire engeldir. Yani bu üzerinde ittifak edilen bir meseledir. Hüccet ikamesi için karşı tarafın bunu anlaması şart koşulmuştur. Raci olan budur. Senin söylemen yeterli değildir. Karşı tarafın bunu gerçekten anlamış olması lazım. Ha, bunu anlamadıysa hüccet ikamesi yeterli değildir. Çünkü sen ayrı vadesin o ayrı vade. İnat ayrı. Yani adamın anlamasını sağlaman lazım. Yani diyorum ya size şimdi sen kalkıyorsun hadisten kendi anladığını ortaya koyuyorsun değil mi? Sen kalkıyorsun hadisten kendi anladığını ortaya koyuyorsun. Onu yapmak yerine kalksan Fethül Bari'nin işte tercümesi var. Çıkarsan desen ki al bak İbn Hacer böyle diyor. Hele karşıdaki adam Şafii ise iyice bağlarsın adamı. İyice bağlarsın adamı. Yok adam Hanefi mi? O zaman aynenin betül karisine bak arkadaşım. Onu da öyle bağla. Sen anladığını söylüyorsun adama. Adam diyor ki ben hadisleri kabul ediyorum. Hadislerin başımın tacı. Ama hadis onu demek istemiyor. Mesele burada. Bazen delil sayı olur ama anlayışında ihtilaf olur. Bunun örnekleri çoktur. Örnekleri çoktur. O bakımdan işte hocamızın söylediği işte hikmetli olmak, merhametli olmak. Yani hep şunu söylüyoruz. Biz nereden geldik arkadaşlar? Yani ben Trabzonluyum. Benim yedi ceddin Hanefi. Yani biz gökten inmedik. Biz o insanların çoluğu çocuğuyuz. Biz de bir zamanlar öyleydik. Yani biz eğer anamıza, babamıza, kardeşlerimize anlamadıkları şeylerde eğer merhamet etmeyeceksek bir arabın merhamet etmesini düşünmeyin. Elimizden geldiğince anlatacağız. Anlamasını sağlayacağız ve onun ne yaptığı itina gösterdiği kaynaklarla. Ama sen sadece İbni Teymiye'den den vurursan yani düşün çarşambadaki bir adama diyorsun ki İbni Teymiye dedi ki bağlamaz onu. Ama çarşambadaki adama he, Sultanül Ulema lakaplı Molla Ali Ülkari dediğin an akan sular duruyor. Anlatabildim mi? Uslubu bilmek lazım. Uslup çok önemli. İbn-i Teymiye, Şeyhülislam İbn-i Teymiye bunu kullanmıştır. ibn Kayyim bunu kullanmıştır. İmam Zeybi bunu kullanmıştır. Bunu özellikle yapmışlardır. Bakın Tahavi akidesi elimizde var. Mühezzep tercümesi var. Hiç Tahavi akidesinin Şuayb Arnavut ve Abdülmuhsin Et-Türki tahkiklisi Arapçası elinde olan var mı? Bakın görüyor musunuz? Bak parmak kalmadı yok. İşte bak ilimsizlik kötü bir şey. He. Eğer Onusa'ya bakarsanız bir şey göreceksiniz. Altta dipnotlarda 5 sayfada bir, 6 sayfada bir ne yazıyor biliyor musunuz? Bak diyor bu meselenin tafsili için mecmul fetava falancı şu sayfa şu sayfa arası. Bak diyor bu meselenin tafsili için zadül maat falan cilt falan sayfa falan sayfa arası. Bak diyor bu meselenin tafsili için Kitabur ı Ruh İbnül Kayyim he, falan sayfa falan sayfa arası. Bak diyor bu meselenin tafsili için İbnül Kayyim Es-Savaikül Mürsele falan cilt falan sayfa falan sayfa. Niye böyle biliyor musunuz? Çünkü İbni i Ebiliz el-Hanefi onların hepsini ya İbni i Teymiye'den almış, ya İbni Kayyım'dan almış, ya İmam işte e, İbn Kesir'den almış vesaire ama hiç dememiş. Hiç dememiş. E, dönüyorsunuz bakıyorsunuz Mecmul Fetava'ya. Arkadaşım 3 sayfa virgülüne kadar aynen almış. 3 sayfa virgülüne kadar aynen almış. Peki neden dememiş İbni Teymiye dedi ki? Neden? Biz hakkı hak olduğu için mi bileceğiz yoksa şahıslarla mı bileceğiz? Hak olduğu için bileceğiz değil mi? Eğer İbn Teymiye dedi ki dese, İbn Kayyim dedi ki dese o şerhin Hanefi olması mümkün değil. Hanefi olmaktan çıkar o şerh. Ama bakın Osmanlı medreselerinde bile okutulmuş değil mi? Makbul görülmüş. Ha, bu bir uslup işte. Hakim bir uslup. Bu ilmi hıyanet değil. Asla. O bakımdan dikkat edeceğiz. Bize ev sahipliği yaptığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şeyhimizin son kelimesini alalım ve bitirelim. Bes kelime tuvaddiyahum yekfi. في نهاية هذه الكلمة أتقدم بالشكر الجزيل على لإخواني الذين أتاحوا الفرصة لي لمثل هذا اللقاء ويعلم الله أن صدري شرح وأعجبت جزاكم الله خير بحبكم وحرصكم على تلقي العلم وطول نفسكم أنا الصراحة وصلت لمرحلة <laughs> يعني تعبت لكن ما شاء الله وإن شاء الله ندعوكم إلى الحرص على هذه الدعوة والثبات ونزوركم إن شاء الله زيارة ثانية وأنتم في أفضل وأحسن وفي تقدم في كل جوانب من جوانب الدعوة إلى الله Hepinize teşekkür ediyorum. E, bize güzel ev sahipliği yaptınız. E, güzel sorularla bizi abad ettiniz ve özellikle diyor ben yoruldum diyor ama diyor maşallah sizde hiç yorgunluk alameti görmüyorum. Allah ilminizi arttırsın, takvanızı arttırsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun.